Okay. Actually, uh, nakapag-roll na kami guys at nandito na. Nagsimula na ang podcast. As usual, ay uh, chill lang ulit tayo. Para tamang mm-hmm. relax lang. Pero ah, chill na chill lang yung chill person chill. natin oh. dito. Parang, <laughs> parang ano lang, nagkwentuhan lang. Um, sobrang saya ko po dahil uh, finally ay nakuha ko ang masasabi kong most requested talaga. As ano pa lang eh, unang post ko pa lang kayo na palagi yung nire-request. Hello, eh. <laughs> So, I'm with the Royal Duo V-Wise, hello po. Hello. Yeah, hello. Welcome. <laughs> Welcome to All My Lupain. Oh, ang ganda. Grabe. Alam mo, sobrang, sobrang na, ang sobrang saya para na may isang gamer or alam mo yun, kakasabay uh, natin ah. na naabot yung ganto at ang saya. Yes. Ang, ang ganda ng bahay niyo, grabe. Kahit ako hindi rin makapaniwala. Eh. <laughs> Tapos ang linis. Oh. Kaya, na, Pinalinis namin talaga. <laughs> Ah, may dadating ha, ah, may dadating palinis ha. Ah. <laughs> oh, Ang ganda, ang ganda. Tapos ano, uh, ipinaano niyo 'to, eh, no? Pina-architect niyo or something. Ah, yeah. yeah. Pinatayo talaga from the ground. Mm, ganda, ang ganda. Ano, ang ang solido tapos ayun, talagang gaganahan ka magano na bahay ka na lang, hindi para ayaw makabalis. <laughs> Ganda eh. Okay. So ano naman, kamusta ba? Ano ba ang, anong ganap? <laughs> ano bang ganap nyo ngayon? Ayun, ayun taong bahay. Oo, oh, taong bahay. Enjoy. Normally, ano eh, nung una, 'di ba, alam mo naman yung ano Boss Wolf, mm. uh, yung pro player. Yeah, oh, pro naman. player. Oh. Mm-hmm. Yung pro player daily life, uh-oh. Ah, ah. daily life 2, 2 to 10 PM scream ganun. Yep. Pero ngayon, ano eh, nung gumigising pa lang kami to 2 PM gising pa lang eh. Uh-oh. <laughs> Tapos uh, 'yun, diretso laro. Uh-oh. Pag may maisipang i-live kunya, kahit kung anong laro, mm. kung may usong laro ngayon, mm. laruin natin, try natin. Ganun lang talaga yung buhay namin ngayon. Tapos, oh. pag ah. nalabas, syempre, as a vloggerist na, <laughs> kahit, ang hirap eh, kahit uh-huh. anong kilos mo, dapat, ano, naka, naka-record ka para sayang kasi content, uh-huh. ganun. Uh-huh. Pati, ano kasi, di ba, ever since na nag-prepare kami ni Wise, season 4, until nung before kami magpahinga. Yung 8 hanggang 8? Hanggang M 3. Hanggang uh, M MSC. MSC, eh, SC e Games. Nung S11. Uh, e ah, si, season, di Hindi. Technically, yeah. nagbo-boot pa rin tayo nung kasi nagpa-practice ah, tayo for yung, tama, yung first tama. E games. Uh-oh. Ah, Bali, simula nung nagpre-player kami ng season 4 until nitong MSC ng season 11, oh, ano, uh, puro kami bootcamp life. Oh, as in, uh, as in never kaming nagkaroon ng time na matagal na tumira kami sa bahay namin. Talagang puro kami bootcamp. Tapos ngayong nagpahinga kami, ngayon lang ulit namin na-experience na ganito pala tumira ulit sa <laughs> sa bahay. Sa bahay. <laughs> Gets. Uh-uh. Oo nga, no, hindi ko na-realize yun eh. Actually, nakausap ko si mm. Fiu recently. Tapos parang medyo na-feel din niya yun. Kasi ano siya yun, di ba season 1 pa siya hanggang 12. Oh yeah, season 1. So parang ano, yun, pero kasi parang ano din niya eh, uh, personality niya na yung pag pag laro, lang, laro ah, talaga. Pero parang wala siyang pay kasi 'di ba pag nagta top 1 2 which is kayo, ganun kayo. Uh, lagi ah, ah. kayong finals eh. Lag, lahat ng laro, lahat ng season niya finals, di ba? Kung yun, isa lang ata, tayo, hindi. Six lang. Sige, season, season six. six. O, di ba? Imagine mo, pag nag, ano ka kasi, kapag nag top 1 to ka at nag finals ka, for sure na, kasama ka sa international yeah, game. Yeah, uh, uh, another uh, months of ano. Oo, oh, plus two months. Uh-uh. So technically, wala talaga yung pahinga. Oo, uh, kasi after nung <laughs> Pero, international uh, tournament, weeks lang pasana ng roster exactly. tapos oh. start na ulit ng Pero ano, blessing naman yun. Ah, naman. Yeah. Ano, naman. Magandang problema. Oh, magandang <laughs> problema naman. Alam, alam mo kung kasunod, pag di ka mm. nag-top 1 and 2, <laughs> alam niyo, pagka pa player guys, alam na yan, tanggalan tease. <laughs> tanggalan na, tanggalan kamado time. kamado ah, ka na. Pagka ano ka, top, kahit nga top 3 below eh. Hindi uh-uh. uh, uh. tayo naka, siyempre yung mga org nun. Oh. Hindi tayo nakapasok ng ano, may dapat ba tayong baguhin? Eh, syempre, as a player, ano, parang, parang bobo ko last season na. It's time to, it's time na yata mate-thank you na ako sa page. <laughs> Alam mo, sobrang interesting yun. Ngayon, ngayon lang ako nakarinig nung ganyan. Pero in a way, gets naman kasi nga, uh-uh. pag pag nag-top 1 to kayo, hindi mo uh-uh. naisipin kasi may training ulit eh na uh-uh. para sa international eh. So, medyo confident ka. Ay, siguro, part pa ako next Ah, season. yeah. <laughs> Pero pag, pag struggle, yun ang ano, delix. O nga. Mm. Ay, okay. At least ngayon, nakapag-pahinga kayo, napag-relax kayo, ganyan. Mm. ano pa naman? Ano, anong nararamdaman nyo ngayon? I-enjoy nyo pa yung uh, gantong, ano? <laughs> o magbabalik, ngayon, gusto nyo bang ano- bumalik ano, sa bootcamp life? Sa ngayon, parang ano talaga kami ngayon, influencer lifestyle. Okay, okay, gets. Ganon. Parang And parang namimiss na namin yung ano yung bootcamp life kasi doon literal na libre lahat eh. Magigising <laughs> ka eh, na lang. sobrang open kami sa ano eh, Oo. sa social media lalo sa podcast namin. Gising ka na lang, kakain dito, sagot mo pa lahat ng ano, kuryente, Oo, internet, tubig, bills, daily ano nyo. Oh, nga. no. Needs. Parang normal na tao talaga. Oo. eh kasi technically bata pa kayo eh. Hindi oh, tec- hindi pala technically, talagang bata pa kayo. So, uh, yung pagiging ganyan na responsible, tapos ang laki pa ng bahay nyo, alam yeah. mo yun. For sure may mga real rea- yeah, ano rea- reality, realization. Oh, realization. Tapos, yung ano, hindi sinasabi ko mga tax, mga ganun, di ba? Iniisip oh, pa yun. Ay, oo, oh, yes. Parang naisip ko nga na, ano eh. <laughs> parang maganda na tong pambili ng di kailangan na. Ah. <laughs> Ba't kailangan ko pa nito? <laughs> oo, oo, oo, ganun na nga. Yeah. And, ang daming mga ano eh, random na bayarin bigla sa Sobra. pagdagan na parang uh, biglang may nasira na something tapos bibili ka. Papaayos mo pa, yes. oh. Sobrang hmm. annoying. Tapos para pag uh, nasa bootcamp ka, di mo iniisip yun eh. Mm-mm. Ang problema lang nun, pag di mo trip yung pagkain, magpapagrab ka lang. Ganun lang yes. yung problema Oh yes, ayun yung problema mo pag di mo trip pag-grab. Ngayon, ano, parang nandun na kami sa life na dapat kainin mo kung nasan kung ano yung <laughs> Oo, na, kung ano naka, nandyan. nakain dyan. Tsaka yung ano, yung mas gugustuhin naming maregaluhan ng appliances kesa <laughs> Oo ka, no? Ano, ano yung mga natanggap mong, ano yung pinaka natuwa ka talaga na, ano, natanggap mong appliance lately? madami. Ah, madami. Kasi ano, nung pinapatayo namin tong house, ang dami talaga namin supporter na ah. nagbigay talaga as in. Lalo dumaan yung birthday ko, dumaan yung birthday ni Wise. <laughs> O, oh, sobrang, ang dami nagbibigay talaga. Oh, clients. <laughs> Oh, grabe yun. Oo, may nagbigay sa amin ng ano, ng chandelier. May nagbigay wow. ng carpet na mamahalin. Wa- washing machine. Washing machine. Yung mga ganun kasi. Back. Robo vacuum, air purifier. Halos... <laughs> ang ganda. Yung mga niregalo, feeling mo nilupit. Ang inimagine ko, mga rice cooker, mga <laughs> coffee Pero, maker. Pero ano talaga, pinaka-solid, ano yung washing machine talaga. Oh, Sobrang gamit na gamit. Kasi, ah, yeah, totoo. Grabe. Pero lahat naman gamit na gamit. Kaya sobrang, kahit hindi ko ano, hindi ko birthday, naka, nagamit ko yung mga Oo. appliances na binigay. Oo. <laughs> Yun yung, yung maganda sa ano, appliances. Kumbaga, hindi siya tulad ng mga pagkain na gano'n na tapos na. Pag Ah, ganun yeah. na, okay na. <laughs> ang saya, ang saya naman. Nakakatawa naman kayo kasi parang ano, eh, ang bilis ng transition nyo. To, Oo, ano, parang ano talaga eh. Parang <laughs> M- ML only everyday hanggang sa ganun. Oo. Mm. Diyos ko. So, so sobrang in a way, masaya siya nung unang beses niya, pero for sure, nabaliw din kayo nung mga unang panahon niya. Oo, nakakabaliw yung mga gastos. Para naka, ano na, i-handle mo yung mga daily expenses. Mm. Yung mga, uh, kailangan mo i-maintain yung house and all. Oo. Saya. Di ko alam na ito yung pag-uusapan natin. <laughs> Tignan naman na dito. Oo. Grabe king Pero for sure, madaming makaka-relate, boss. Oo. Ah, so, sobrang, sobrang relatable kasi na explain kayo nung dati pa. Pero I mean, hindi naman umabot sa point na may bahay ako. Imagine mo, yung nakarenta pa lang ako, nababaliw na ako. Tapos paano Mm-mm. pa to pag buong, hindi lang siya bahay, para siyang malaking bahay, alam mo yun. mm So, the bigger the house, the more <laughs> problems. yes, totoo. <laughs> so, yun. Good luck, good luck sa inyo. Uh, at least, ano naman, masaya na, nakapag influencer life naman kayo para medyo makatulong dun. So, ano yun, so far, uh, how's, uh, how's the influencer life? Parang ano ba to? Is, is this something na tingin nyo eh, tatagal din kayo dito eventually? Uh, feeling ko naman mostly ng mga pro player. If ever uh, ito yung isa sa mga pat na pwede nilang i-take pag ano eh. Gets. Pag gusto na nilang mag-retire uh -oh. sa ano sa sa pro scene. And ayun, feeling ko naman ano meron kaming part space yeah. wise sa ano sa influencer. Oo. Yung iba kasi pro, uh, coach usually yung ano Yeah, nila. actually totoo actually. Oo. Naisip niyo may, may nag nag-gather din kasi ako ng mga uh-huh. Ah. questions. Isa yun sa mga natanong eh, may plano ba kayo mag-coach eventually? Lalo, yeah. lalo kay ikaw, ako Vince. Gusto yung ko. Pina- oh, <laughs> ako nice. gusto ko talaga. Pero ayoko nung, ano, yung maging coach agad. Gusto ko mag-start sa assistant coach or analyst, ganun. Experience, then, ganun. Yes, oo. Okay, okay. Pero ako, hmm. ano eh, hindi ko nakikita sarili ko makakapag-coach ako kaya <laughs> gagalingan ko ah, <laughs> ano na lang mag-live stream. live stream. ano kasi sa buong career ko kasi sa ML, parang ano hindi ko na hindi ko nakikita yung sarili ko kaya ako makapag-coach ng ano. Malupit. Ba't naman? Ba't naman? Parang ano lang ako. Eh. Makakapag-coach ako baka sa amateur. <laughs> Bakit naman? Hindi, parang hindi, ano, hindi ka ano. magaling mag-explain, ganun? Oo, oh, personally, hindi mga ko... Mga analytical. Oo, oh, mga... Ano kasi, yun, tulad ng sabi ni B, parang ano talaga dapat. May mautak, ganun. Mautak ka talaga. Mautak ka naman na player eh. Pagka isasabihin mo na kasi sa ano yan. Sa bagay. Sa, iba na yung pwedeng maging ano mo. Iba yung nasa isip mo na lumalabas sa utak, sa bibig mo. Gets. Minsan, pangit pala yung sinasabi mo. Mukha palang tanga, talita ka ng salita. <laughs> well, matututunan mo din yan. Ah. Pero at least eh, at least mm. tanggap mo. Ilang pwede ba magtanong? Ilang taon na ba? Ano, ilan, 20, 23 na yata ako eh. Tw- yata. oh, kasi di ko alam kung 20. Bata pa. oh, 23. Bata 23 ako. Mm-hmm. Kasi, um, si... F- na, na, Kaedad ko yata si si Fio. Si Fio, mm-hmm. sabi ko. Uh, okay. Ngayon, speaking of ka career, ang ang aim ko naman talaga dito ay machika kayo dun sa mga yes. sa inyong mga sa inyong career most likely most importantly dun sa start at ang mm-hmm sobrang weird nito. Pero yung mga nakakausap ko kasi mga pro player, for some reason, kilala kayo. Ikaw lalo, V. Uh-uh. Kasi nga nakakalaro ka nila. Yan, si Marky, number one yeah, example. Yes, Marky, oo. Tagal mong nakalaro pala si Marky, no? Ang tagal. Mang, uh. Ah. I'm not sure kung one year or two years. Mm-mm. Na magka-team kami ha. Mm-mm. Yung magkakilala kami sa, ano, sa other games, matagal. matagal talaga. Oo. Oo. Talagang magkaano kami niyan, magka-team kami niyan. Parang ang tawag sa team namin before is Trinix. Mm-hmm. Para siyang computer shop na nag-sponsor sa amin. Tapos ayun, uh, nasa Parang ano kami, computer shop live kami ni, ano, ni Marky. Oh, oh. Wait, wait, wait. Li- in kayo, meaning parang libre yung laro? Ganun? Oo, kasi nung ano, oh. ano, nung, nung panahon na, na yon basta malibre lang yung computer, ano namin, malaro, ma, makapaglaro kami sa computer shop. Malaking bagay na sa amin. Oh. Ano, Unlike ngayon na halos parang spoon feeding na ngayon sa mga, ano, may sa mga players. Pa. No? May mga sound pa, <laughs> ganun. sa amin, food lang siya makapaglaro sa PC super ano na kami, super super ano na namin. Oo. Dati ba ano, libre na yung pagkain? Oh, hindi, hindi pa yun. Libre din. Oo. Nililibre naman kami ng Uy. pagkain, pero hindi ganun kabongga katulad ngayon. So, may rice pwede na. Oh, parang ano mga ganun. Solid na Pancit yun. no? Canton, solid na sa amin yun. Naalala ko pa before, kami ni Marky sa ilalim kami ng ano ng computer shop natutulog sa ilalim ng mga upuan sa computer shop ganun. Ganun yung mga yung Oo. like yung table ng may PC doon sa ilalim noon ganun. Oo, doon mismo sa mga upuan niya. <laughs> ah, so, parang pinagdidikit yung mga upuan. Oo, tas... pinagdidikit parang pangharang kumbaga. Oo. Kasi may iba pang player na naglalaro habang natutulog kami doon sa ilalim ng ano. <laughs> Gets. Eh, ibig sabihin, 24-7 kayo nandun sa ano? Yes, 24-7 kami. Wow! Eh, ano yan, dun kami mismo natutulog, dun na rin kami naliligo sa shop kasi may CR dun and may, may, Gets. ano, may shower. Okay. So talagang literal na doon kami nakatira walang, sa computer. Walang sahod, no? Ganun. Yes, walang sahod. So, pa, ano nakukuha ni ano ni owner sa inyo nun? Oh parang ano lang siya, para into, ano lang din siya, gusto niya lang mag-sponsor and gusto niya lang din makilala yung ano niya, yung computer siya. shop niya. Parang gagamitin mo yung... Yung name sa mga name. tournaments. Yes. Smart. Okay. Yes. Gets. And since wala kaming salary that time, yung mga, ang nakakuha kami ng pera sa mga tournaments na naipapanalo namin. Sa inyo Kumbaga, yung parang, winnings? Oh, sa amin yung winnings. Kumbaga, ini yung pinaka ano na, ang pinaka-budget namin para sa sarili namin. At syempre, motivation. Kasi parang, uh, uh, pag wala tayong naipanalo kayo. Oh, Ayun, yes, ito, yan. <laughs> Yes, mga ganun, sa pustahan. Pero yung ah, pustahan madalang kasi walang nakikipagpustahan sa amin. Ha, ano daw kayo, Autoban ka daw eh. Yes, parang ganun. Hindi uh, naman sa, hindi uh, naman sobrang Autoban, pero parang ganun. <laughs> Oo. Parang ano kasi, ang mga dayo dati ay parang syempre pag ikaw yung dumayo, wala kang choice kasi kung sino yung nandun, uh, ah, tinayo ah. mo nga eh. Pero pag kayo yung dadayo, medyo kilala yung uh, names kilala, natin. Oo. Nag nag-smurf ka daw sabi ni ano ah, ni <laughs> ni Marky, na isang beses nakatapat nyo. Hindi ko na matandaan. <laughs> Pero malaki ang chance. Na. Malaki chance. Normally uh, nangyayari yun pag yung mga online-online Oo, yeah. Hindi mo hindi mo nakikita yung mga player sasabihin, bata lang to boss. <laughs> Matagal kang challenger no mga time na yun. Oo. Every season. Every parang. every season talaga. Pero nag-start ako mag-challenger season 3 pa lang ng ano na ng League of Legends. Oo. We're in nung time ang tagal na noon. Hindi ko na matandaan. Ay, ano, <laughs> ano. Super tagal na. Parang mga 10 years ago, I think. Wow. Pero hindi ka nag-pro... Nag-pro ka ba nun sa ano? Actually, yun yung goal namin nila Marky. Lahat, actually, lahat na naging kampi ko, even si Wura before, mm-hmm. na naging, for sure familiar ka, naging Oo, coach si siya ng, ano, ng Onyx. Onyx. Yes. Siya din yung leader namin. And lahat naman kami, gusto namin talaga maging pro player sa League of Legends. Kasi hindi kami pinapalad. Parang ganun. Mm-hmm. madami din kasi. Pero kasi the fact na nag-challenger ka, ibig sabihin, part ka ng top 200. Sa ano po kasi, sa mundo uh, ng ah, ah. League of Legends, mga kaibigan, hindi siya tulad dun sa ML na kapag na marami kayo mm. mythic, uh, immortal, glory, ganun. Yun, pag naging pang 201 ka, kunwari, tanggalin challenger mo, di ba? Uh, para siyang top global. Parang oh, ganun. top, oh, literal na. Oh, yeah, ano? Parang top mm. global. Mm-hmm. So, yun, yun yung uh, origins mo as a pro player. Na, uh, masingit ko lang. Ito kasi na-mention ni uh, yeah. Lino Siwu, Siwura Siwutski nakwento niya sa ewan ko kung mag-agree ka pero dati daw ang uh, si oh, chismis niya. Yung chismis <laughs> niya. si, si OY Venus daw ay sobrang aggressive na player dati no uh, ah, kasi ah. talagang maasim na player talaga nun. Uh, uh, piling ko Mala ano ba yan? anong nakwento ni Mura yawi, mga la, malayawi ganon. Feeling nagpasyawi, ko... Nagpasyawi, parang ano <laughs> eh. yun. Oh, <laughs> nagpasyawi. oh, Grabe na aggressive. Oh, nagpasyawi. As in talagang ano daw eh. Kasi nga, uh, kaya siya kakaiba kasi parang yung support support ka kasi tapos parang uh-uh. sobra aggressive. Totoo ba ang chi- chismis? Si ano kasi si Wura lang, share ko lang. Si Wura, <laughs> siya yung ano parang leader namin. Uh-uh. Ang team namin noon, naging kakampi ko siya after ko yata maging kakampi si Marky. So, from 3Next, napunta kami sa Don Moncheng. Mm. Don Moncheng yung computer shop naman. Computer shop din. Na nag-sponsor sa amin, which is ayun yung team name namin, Don Moncheng. <laughs> Tapos okay. ang leader namin doon, si Wura, siya yung nag-ayos ng mga director naman sa sarihan namin. Siya yung uh-huh. nag-aayos ng mga lahat-lahat. Parang hmm. leader team captain siya. Parang ano, manager. Parang man, ah. lahat. Uh-huh. Kasi during uh-huh. that time, manager, playing manager, playing coach, playing leader. Lahat uh-huh. siya. Ah. So, ayun, nung time na yon siya yung, siya yung role niya. Tapos ako, ang parang ang role ko. Parang ako yung shot caller namin that time. And feeling ko, dun siya, dun nang galing yung part na sinasabi niya, <laughs> aggressive ako. uh-huh. Kasi during that time, ako kasi tahimik lang ako na tao, pero pag ako naglalaro na, maano ako, maingay ako, madaldal ako, to the point na halos sumisigaw na ako, uh-huh. ganun. Eh, since ako yung shot caller namin, talagang, ano ako, maboka, uh-huh. Ah, ah. kumbaga, talagang sinasabi ko ano yung mga kailangan namin gawin. Punta kami Gets. dito, punta kami doon. Kasi ang role ko dati, nagsusupport ako, tapos nag-jongler din ako. So parang most of the time ah. ako talaga yung nag initiate ng mga kailangan, place. ng mm. mga plays, ganun. So feeling ko, doon doon doon nang galing yung part na aggressive ako uh-uh. <laughs> sa mata ni, ano, ni Bura. Uh-uh. Pero ayun nga, siguro, as time goes by, nung nag-team captain na ako sa Mobile Legends, doon na siguro mas somehow mas nakokontrol ko yung ano. Gets. Mm. Pero kasi naalala ko nung season 7 and 8, nagbabago ka ng playstyle kapag Matilda ka na eh doon ka na aggressive uh, eh. Sobrang aggressive. Na, na may liquor ka na nun eh. Oo, uh, ah, yeah. Pero <laughs> <laughs> depende din siguro sa ano sa hero. Oo. Nalala ko yung finals nung S8. Nasabi ko yun sa mismo sa cast kayo. Eh, parang grabe. mm Nasa ano ka na? Nasa orange buff. Nasa red buff ka na ng kalaban. Oo, ah, yeah. <laughs> Makapatay ka sa, sa second tower. Ganun. Ay, oo. oo. Si Kyrie yata pinatay ko doon. Oo, oh, si Kyrie yata. oo, yun. Oo, tama. Yun nga, si Kyrie nga. Oh, Matilda ka na. Yun. Sabi ko, ah, ah, ito pala sinasabi ni Mura na, ano, na aggressive na, oh my Venus. Ay, oh, may Venus na yung name mo nun, nung time na yun. Ah, uh, Venus lang. Ah, okay, ah, okay. uh Ayun. So, yun ang pagsimula ni V. Mm-mm. Tapos, eto, ikaw naman, Wise, paano ka naman napunta sa pro? Wala lang. Sorry. Ano lang, batang kali. <laughs> Hindi, ano, paano napunta saan? Sa pro. Sa paano ka, ano, ano yung origins Mm-mm. mo? No. Sa ML? Kasi, di, di ba league ah, oo. Pero ano lang yun, wala lang yun. Uh, mm. Hindi ako dumating sa point na ganun katulad nung kalabi. Ano pa- lang, parang oh. tournament lang sa mga ano, sa mga kanto-kanto ganun. Mm. Malapit sa amin. Okay. Kasi ano, parang laro-laro lang ako kasi dati. Pero di ba pataas din rank? Di ka ba challenger din? Nag-challenger sir? naman kaso iba kasi yung ano eh, yung level nila B talaga nila Marky. Uh, na nung nag-quit na to si Bina, yun, nakakalaban ko na sila Marky. Kaso kami yung mga bago bago mag-quit si Marky, kami yung dinudurog nila. <laughs> Alam ni Marky yun. Parang, parang ako yung ano, dito na naman sila. Sila na yung, <laughs> parang ganun ako, Lon, dito na naman sila, Oo. Marky. Yung, yung tawag nila yung Pati dito mga dumadayo. Pokemon. Oo. <laughs> mga Pokemon tawag Oh, nila. pero ano, nung ano, Parang RG-RG lang kasi talaga ako nun. Uh, Tapos hanggang sa nag, nakakilala ko yung mga katim ko. Okay. Tapos sa ML ka na nag-transition nun. I mean, ah, ay, si ano sila Dilar pala. Alam ko na, na eh. ano ko yun. Oh, oh mm, sila mm. Dilar nakaka Grabe. Pero eto kasi, naiintindihan ko yung kina V. Kasi si Marky taga Marikina, ikaw Antipolo. Si Wutski, uh, ah, ah. kainta. So, magkakalapit. Uh, ah, uh. Pero so, nakakating sa amin yan. Sila <laughs> mami, Valenzuela. <laughs> Naghanap ng sila, ano, no? Sila kasi malapit sa amin. Uh, -oh. uh, Malabon. Gets. Para, may, so para may, kaya, usually kasi guys, sa com shops nagkikita kita yung mga pro. Uh, uh, Tsaka dati kasi uso talaga parang ano, yung may tournament sa gantong shop. Dinadayo talaga. Kalat, kalat kasi siya sa ano, kunyari may tatlong may tatlong tournament nung Sabado. Tapos pipiliin na lang yung mga ano kung saan nila <laughs> gustong manalo. gets, gets. Tapos ah. yun, minsan mayan sa Valenzuela, pupuntahan nila. Ah, ah. May, nana, may picture kayo ni Dilar, sobrang pet ni Dilar. Tapos lol oh. daw, may nanalo kayo ng, may, may band paper yun eh. Tapos uh, usually band paper yung hawak mag. <laughs> naging teammates kayo nila Dilar sa LOL. Kayo. Si Dilar din, Trinix din kami ni Dilar. Nakalimutan uh, ko i-chika. Gali- ah, Trinix din si Dilar. Paano siya napunta dun? nakalimutan ko ko ano yung mm. story. Pero parang one year ko din kakampi si Dilar sa Trinex. Wow. Oh, grabe yun mm. si Dilar. Yun yung pinaka solid talaga na taong kilala. Kasi ano eh. Yung nagpa-pilot. wala kasi siyang ano doon, di ba? Tapos nagpa-pilot lang siya para tapos nag-aaral. Oo. Tapos yung... yung kinikita niya sa pilot niya, alam ko yun yung pinang-aaral. Hindi ko mm. alam kung ganun. Yeah. Ano, Pero, yung, medyo ganun, uh, yun yung naalala kong kwento niya rin na parang, kaya naging batak si Delar sa sa gaming kasi nagpa-pilot nga siya. Mm. Eh parang pag pilot ka nun, sa LOL ang lala eh. Kasi di ba, kunwari pilot ka sa ML, yung pag natalo ka, uh, usually panalo naman kayo, pero pag natalo ka, babawin mo lang na 20 minutes. Eh sa LOL, uh-uh. isang oras yung babawin yeah, mo. 30 minutes, ganun 40 minutes. Oo. Oh, tapos ano pa doon, mas mahirap. Mahirap yung win yung win rate niya, hindi masyado. Hindi ka, ka abot ng 90% win yes, rate sa uh-uh. ano sa LOL. Dahil duo yun eh, no? Parang bawal mag 5 uh, man pag mahirap. Yeah, bawal. Uh-uh. Iba yung iba yung rank ng 5 man sa solo duo. Ah, Ah, iba, as in like literal magkaiba yung... Oo, magkaiba. Ah, wow, ngayon ko lang nalaman uh-huh. yun ah. Okay, okay. Uh, yun, so yun yung... Kay Dilar, hindi ko alam paano siya napunta sa... Malayo yun, di ba? Malayo siya, di ba? Nakalimutan ko din kung paano siya napunta sa ano eh, sa Trinex, pero kakampi ko siya. <laughs> Kumbaga kasama rin siya sa mga natutulog sa ilalim ng upuan. Ah, okay, oh, oh. <laughs> Astig. Tapos, uh, ayun, nag- nag-compete kayo ng dayo, usually ganun. Doon naman din kayo nabubuhay eh. Tapos, for sure, eh, tumaas din yung mga knowledge nyo. Kasi naaalala mm. ko, pagpasok nyo ng ML, ang agad na kinwento sa akin nun, sa amin mga caster, is galing nga kayong League of Legends. Uh, yeah. So parang dun yun nanggaling yung, uh, ano nyo, uh, galing, kumbaga. kailan, kailan kayo napuntang ML? Uh, ayun na yun, 2018? 2019. May maganda yung kwento nung ano eh ba't kami nag-ML Yung kanya, ikaw, ikaw na magkwento. Oh, sige. Para yung mas... ako nag-ML ako kasi <laughs> ano parang seven years kung pinoperson na maging pro player sa League of Legends that time. Eh, hindi ko na kinaya. Sabi ko, tama na, parang ano na to. Kasi even yung mother ko, nag-ano na, puro ka na lang PC, gano'n. Uh-huh. Tapos parang nagkaroon ako ng realization na parang mali na yung ginagawa ko. Sabi ko, parang hindi na tama. So sabi ko, sige, ma, ano, punta na lang ako dyan sa Japan Parang mag-work na lang. Oh. Kasi parang ano, 23 years old ako. Naglalaro pa rin ako ng League of Legends. Parang pinapurso ko pa rin maging pro doon. Tapos sabi ko, parang di talaga ito yung para sa akin. Mm-mm. So parang sinukuan ko na talaga yung gaming. As, eh, sabi ko, ayoko na mag, ano, maglaro ng kahit anong MOVA. Guma- mm. Lumabot ako sa ganung point na mm. nangako ako sa mother ko na, sige, punta ako dyan, dyan ako mag-work. Tulungan ko kayo. Pero okay. ayun nga, ang nangyari, nung in-apply na ako ng mother ko ng, ano, ng visa para makapag-Japan ako, na ano, hindi na, Deny. na, na denied. Uh-uh. Eh pag na-denied ka pa naman another six months bago ka makapag-apply ulit. Gets. Tapos ayun, nung na-denied, naglalaro na lang ulit ako ng mga ano, ng mga MMORPG games noon. Which is ang nilalaro ko ng ROM. Ayun ah, yung unang Ragnarok uh-oh. na ano ng mobile. Oo, gets. Tapos ayun, after ko din mag-quit doon, mga after mga three months, tsaka ako nag-try ng ML. Mm, yes. May nagaya lang sa'yo, ganun. O oh, may nagaya lang. Yung kanina uh. si Ate Gina. <laughs> ah, okay. okay, okay. So, naunang mag-transition si ano, Ate Gina. Yeah, ah, uh, uh, yeah. Okay. Tapos, edi, tawang-tawa ka nun kasi league sobrang lapit sa league nung time na yun. <laughs> And actually, hater ako ng ML dati. Oh, well, I think la halos lahat naman. <laughs> so, that, oh, real talk lang naman. Oh. Kasi ako Dota naman ako. Lalo, lalo na dun sa part namin kasi Dota tapos biglang ML. Eh, uh, uh, parang, ano ba, ano, ano to? Uh, parang, parang, parang, parang chill na, game. Parang ganun tingin, tingin uh, ko dati sa, dahil na yung umpisa kasi parang pangit pa ng graphics, ang pangit pa ng ano. Uh, Ganun pa ngayon dati. Hindi ba uh-huh. ganun ka lupit dati. Tapos oh, mm-hmm. eventually gumanda oh, naman. Eh. Yes. Eh. Lalo na ngayon. Oo. Uh, Uh, ikaw, paano ka naman nag, uh, yung sa akin, ano, nasira, nasira talaga yung PC ko. Eh, uh. Ah. OFW nun si mama eh, kaysa mangingi ako ng panggawa. Ang nangyari nun, parang ano, yung kapatid ko yata, parang may nalaro siyang sa cellphone, ganun, uh. na parang MOBA din. Tapos tinry ko, nagustuhan ko. Tapos ang kwento pa nun, nakakatawa yun kasi wala akong hira nun. Walang oh. hira sa ML kasi bagong, bagong account. account. Ginawa ko yung account, may Smurf ako, Smurf account ako sa LoL yata nun. Hindi ko alam kung Smurf o yung main account ko. Ginawa ko, nagpost ako sa FB, tinraid ko siya into ML account. Weh? Tapos ang ML, ML uh. account na nakuha ko kay Hito. Talaga? Uh, Pero bali, di ba kilala si Hito nun? Hindi, kilala, kilala, kilala ko na si Hito nun. Bali, ang nangyari nun, yung ML account ko, yung ginagamit ko ngayon, Hito Pay. Kay kay Hito 'yon. Hanggang ngayon. Oh, hanggang, hanggang ngayon yung ano yung <laughs> yung ano na yun yung account ko. Oo. Eh na-change password naman 'di ba? Tsaka na-change email. Oo. 'Yun yun, nakakatawa lang na yung ML account na ginagamit ko kay kay Hito. Kay Golden <laughs> ano kay Golden Lane Hito. Ano si Gold Stranded. oh, Gold Stranded dito. <laughs> Uy, But, nakakatawa never niya pina, never niya pinagmalaki kasi knowing Hito eh, pagmamalaki niya yun eh. Baka nakalimutan niya na. Pero baka nakalimutan uh, niya. Siya ako kay Hito yun. <laughs> Oo, astig. Ngayon, um, pagdating niyo dun sa ML, magkakilala na ba kayo nun? O sa LOL kayo nagkakilala ni, ni Wise? Yun. Oh. Magka, yeah, magkakilala na. Mm. Ah, okay. Tadi bumuo na kaya agad ng team nun? Mm. Yun nga, yung kay ano nun, paano nga ba nabuo yung sa ML nun? Kay Kila Dilar. Kila, oh, kay Dilar. Kasi may, yeah. may, may ano yun. Sila. Dream High? Hindi pa Dream High yun eh. Ang tawag, Jakult Esports. <laughs> Jakult, yeah, Jakult. <laughs> Kasi si, ano, si Coach Lip yung ano, no, ah, parang si, leader. Si Lip. And eh, knowing, ah. knowing Coach Lip, parang may pagka, ano rin, may pagka-pilyo din. Ah, uh, <laughs> Tapos kakampi niya sila Delar, ganun. Kasi natakay kasi nakita naglalaro. Oo, oh, eh, kami-kami ah, ah. lang din naglalalnan eh. Oo. Sa bagay kasi nung, pan- nung panahon na yun, yung pa nga yung pinagtatawanan yung ML nun. Oo. Tapos gumawa kami team. <laughs> Ibig sabihin, <laughs> nag, nag-mythic din naman kayo agad. Mabilis kayo. Ah, yeah, mabilis naman. Oo nag <laughs> well sa bagay, <laughs> so ibig sabihin um naa-apply nyo din talaga nung time na yon yung uh, yung galawan nyo oo yeah oh. so, yung mga mm. ano mechanics kumbaga kaso oo, medyo na, nanibago lang kasi from keyboard mouse na naging oo. phone naging phone yes naalala ko dun kwento lang ni Dilar kasi nga nag wala siyang phone daw ah. eh. Na, so, naka ano siya, siya, BlueStack. Oo, oh, yeah. <laughs> <laughs> PC. Tapos bin, binilan yata siya ng kuya niya ng ano, cellphone. Tapos doon na nag-start yun. Uh-huh. Ah, ah. Kasi pag mm. nagtutournament, hindi pa kami nagtutournament ng RDRG pa lang. Leo, Leo Mordgad yun. Oh, oh, Leo sa, ano, sa PC. <laughs> sa BlueStacks. Ay. Ano tapos, nag, nagkaryayaan kayo, nabuo kayo. Ikaw si Lift, Si V, Dilar. Si, si Ang, si To, di ko, Toyo si yung IGN uh, niya. Toyo, okay, okay. Uh-huh. Sige. Oo. Tapos nag yun yung Jacolt Esports, nag-compete kayo agad. Meron kayong mga dayo ganun. May... hmm Nananalo naman. So, oh, daming ano, mad- madalas, pustahan. Madalas kami manalo, pero mostly mga pustahan din. <laughs> Oo. Kasi, syempre, bago ML, tas parang di, di pa naman kami ganun kakilala din sa Uh-oh. ML daming lumalaban sa pustahan talaga. Mm. <laughs> Pero mostly dati mga ano, mga barangay tournaments, mga Uh-oh. mall tournaments. Ayun yung ano yung bago pang mag- magka-pandemic. Uh-oh. Usang-uso yun dati. The, Kasi before, weekly. nung nagli-League of Legends tournament kami, ang ano, from Antipolo to Cavite, dadayo pa kami, commute, ganun. Ang, mm. ang pinaka-champion na doon, 5,000 pesos. Eh sa Mobile Legends, yung mga barangay tournaments umabot ng 5K, 10K, gano'n, ah. 15K. Kaya ano, kaya naisipan namin bumuo. Kasi para sa amin before, during Malaki that time, yun, eh. sobrang laki na nung prize pool na yun. Gets, gets. Pag nag-champion ka, kaya yun, doon kami nabuo. Oo. Tapos confident naman kayo sa... Yes, sa, kasi sa, <laughs> ano, uh, meron kami experience na sa League of Legends. Tapos may experience pa kami sa mga tournaments. Mm-hmm. Ang harang lang ng dati sila, ano eh, sila grid. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Yeah. Sila grade tsaka sila, Chakno ba? ano, Oh, sila Chakno na, na, na binigyan namin yung pera, sila Chakno. Uh, oh, Nilabanan namin pustahan, easy yeah. money sila sa amin. Uh, <laughs> <laughs> Kami yung nagbigay. Oh, okay. Tsaka si ano, katapat ko lagi si Gopen, si, si ano, Aqua. Si Aqua. Ah, si Aqua. Okay, okay. Yun yung parang ka, ano, pag nat, sabi ko, pag to natalo ko, mag-MPL ako this season. <laughs> okay. Yung kasi yung team nila Vanguard. Obs, Vanguard. Obs, ba, Obs Vanguard ba Parang ganun eh. Parang, or Vanguard yeah, Esports. Alam Bas- ko Claude si Baloy nun eh. Oh, yeah, Claude uh, yun. Naga, Boy Claude yun si Balay dati. Leo Naalala ko yun. Leo Morgata. Oo. Oh, uh, basta offline siya, eh, diba? Uh, offline. Uh, ah, Bago siya nag... Offline Claude. Ke, tapos, paano nag... Kailan nangyari yung Dream High? Pa- saan nanggaling yun? Ah, uh, yun na yung ano, 'di ba chocolate kami? <laughs> May nag-sponsor. Paano sabihin? Chocold. Sarap pakinggan. Eh. Di chocolate, tapos may nag-sponsor sa amin ng ano na, may nag may nakuha kaming sponsor Ah. Yan. Tapos, ay na, siya yung nagpangalan ng Dream High. <laughs> Tapos siya rin okay. nag-provide sa amin ng first, ano namin, first bootcamp namin. Ayun mm. yung ano, mm. para may kumakalat na picture na naka-triple deck kami. Ah, ah, ah. Ayun yun, ayun yung Dream High bootcamp namin. Okay, Tapos okay. ayun, nung nakapasok kami ng MPL, binili ni Onik, Onic yung... na. Uh, uh, pero, paano napunta si si Bong, tsaka si Grid, tsaka si Lazico? Kailan nangyari yun? Ay. Nung sa Jacolt pa din yun. Jacolt pa din. Ah, sa Jacolt. <laughs> yung nagka, tas na nagka-Dreamhay kasi, ano, parang nagkaroon ng Team 1 and Team 2 nun. Ah. Uh, kaya ang dami namin doon na... Uh, sampu kami pal- nun. Oo. Sa, doon sa bootcamp na yun? Oo, tapos puro palo yun kasi andun nga sila si Siko, sila uh, Iakno. Hindi, si Iakno Ay, wala pa nun. Yun, eh. oh, wala pa si Iakno pala nun. Mm. Si H2, si H2 yun. Ah, uh, uh, sila, H2. sila H2, H2 bago mag-iyak mo. Oh, na okay. Astig ah. Mm. Ang, ang dami palang malakas na nanggaling sa Dream oh, High. Kasi yeah. parang, ano rin, si H2 ko naglalal din yan eh. Gets. Kaya parang siguro kaya napunta sa amin kasi Oo. naglalal siya tapos naglalal. Nakilala niyo na. Mm. Okay. Tapos nag, yung Dream High na nakapasok sa MPL. Paano nabuo yung lima na yon? Nag-selection lang kayo nung Parang nagkaroon kasi ng ano, tatawagin ko ba siyang issue? Basta nagkaroon ng misunderstanding during Dream oh. High, nagkaroon ng Team 1, Team 2, nagkaroon ng misunderstanding. Tapos parang nabuwag. Okay. Tapos, yung ano, yung parang owner ng Dream High, bumuo na lang siya ng main five niya. Gets. Tapos doon na napunta ako, yan, si Wise, nice. si... Zico. Ay, Hindi, si Zico ba? Yeah, si Zico, si Dilar. tsaka si Yakno. O, si Iyak na Siyak na na ba? Si Bong. Ay, nung una, hindi pa yata. Hindi ko alam. Kalimutan ko na. Basta, Oo. before mag, ano, before mag-qualifiers. Ah, si Iyak na na siya yung nag-qualifiers eh. Oh, si Iyak Ah, no. Ah. Yung, kaila- yung si Boss Kaloy, Carlo Guevara. Oh, si Lark. Kaya niya nakuha. Ah, siya yung manager Lark. namin, si <laughs> Kaya Lark. niya nakuha si Iyak, no. Nakakatawa yun. Nakuha niya si Bong. Ano, eh, si Bong kasi... Parang RG Boy. Top global, RG Boy din. Oo. Eh, sabi ni Boss Galoy, bigyan kita skin, pun- ano, punta ka sa team namin. <laughs> Binigyan lang skin. Uh-uh. Tapos sabi ni Bong, sige. Ayun, kaya naging player, naging ka-team namin si Bong. Carlo Giron na. Ah. <laughs> matinig ka pala. Matinig gumalaw. Ma- grabe ka pala gumalaw ha. Ah. <laughs> Pero, Skin uh, pala. ah. Pero bago yun, ano eh, dapat si H2 yung ano namin nun, ata. Tapos doon nga yun napunta na sila kay Ladogi. Ah, sikat na si H2 nung nasa Dream High pa lang siya. Parang medyo sikat na siya nun. Hindi, alam ko naging... Yung sa qualifiers oh, na lang. Nung sa qualifiers, napunta sila sa, ano, sa yeah, sila e live. Yeah, ah, sila coach live na ah. nakilala oh. sila. Streamer sila coach live before nila doggy. Oo, oh, gets. Ah, uh-uh. Kasi, Tas, nung nag-ano na kami, nung, nag, nung nakapasok oh. na kami ng MPL, ay ah, qualifiers pa lang, nalaglag sila baloy sa qualifiers. Tapos nung nakapasok na kami ng MPL, doon yeah. namin in-approach si Baloy na, Uy, Six months. since nalaglag kayo, baka gusto mong sumali na sa amin. Oo. Oh. Akala ko ever since ko apart na si Greed. Ay, hindi. Nung nakapasok pa, nung nakakuha na kami ng slot sa MPL. Gets, sa okay. And, Dream High. Na, uh, dami nagulat nga nun dun sa Dream High. Ang kwento ni um, ni Dilar sa akin nun is ini-scream nyo na yung Archangel noong mga time na yun. Be- yes. Before oo. pa. Before, Mm-mm. before qualifiers pa. Oo. Tapos parang tinatalo nyo daw agad. Which uh, is kakaiba kasi defending champ sila nun, 'di ba? Ah, Oo, oh, yeah. Kaya pa, yun yung ano eh palumpalo kami nun, parang kada kada game namin, feeling namin tournament ganun. <laughs> Ah, uh, mga palumpalo, mga larong laro. Parang standard nun eh, sabi namin uh mga ano to, champion to tapos nakaka-scrim lang namin. Oo. Tapos tinatalo niya. Oo. Kada ano, sigawan kami parang uh, champion ah. eh. Ganun yung literal na uh, <laughs> nangyayari talaga. Yung parang makaisa lang kami, talunan, ganun. Lalo Gets. ako, naalala ko nun. Katapat mo si Rio, no? Oo. Oh. Oh. Ta- para tal- Itapan na parang champion talaga <laughs> kada uh, panalo ng Scream. Nice. Paano, paano, paano nyo na-contact yun? Nung mga time na yun? Si, Sa, si dealer al- kasi close na si Kiluwash. Parang uh, mag- Alam ko, malabon sila? boys sila eh. Uh, Kaya... Tapos idol namin, pa niya eh, no? Oo. Uh, <laughs> idol niya pa, yes. <laughs> magkakakilala, magkakakilala sila. Mm. Okay. Then, uh, nakakatuwa kasi kayo yung uh, inacquire agad ng Onic. Naalala ko nun, pinalipad agad kayo, di ba? Sa Indo ba? Or baliktad? Pero bago maging Onic, that geek pam. Legit? Mm-mm. Woo! Oo, Di- kasi si... Talaga? Dalawa yung nag-approach Dal- amin, Geekpam and Onic. Kaso, oh, si yung, Geekpam, mas pinili niya yung nag-champion ng qualifiers, which oh. is yung ano... Sila, ano... King sila, Kings. why not? Sila, oh, why, why not? not? Yeah. Si King. Parang bago pa kami Doc makapasok men. MPL. Kasi na Docmen, yeah. Geekpam talaga unang lumapit. Ah. Kaso pinil, mag, nag-Geekpam geek yung ano, ay pinili ng Geekpam yung champion ng qualifiers. Yes, okay. Tal tapos Onic, ayun. Ah. Well, kasi maganda yung performance yun naman nun, nung sa qualifiers, I mean. So talagang lahat nakatingin sa inyo nun. Mm. Ano nga bang, natalo ba kayo dun? Nung... Nata- natalo nila kami. Kasi dalawa yung ah. kukunin dun eh. Ah, technically hindi siya championship, no? Oh, parang, yeah. qualifiers talaga. Parang out, ah, gets, Ano nga ba yung ano, ano nung pag nag-top 1? Wala lang. Wala lang. No, uh, ah, una ka lang. May prize pool lang. Mas mataas Ay, may yun. prize pool ba nun? Oo, may prize pool ang qualifiers dati. Nasa 20k something yata yun. Hindi ko, oh, okay, okay. Pwede rin, ano mm. ano din. Kasi nag- nakalaban din. pa natin yung ano nun eh, yung... Eh, yung... Two times sig- natin nakalaban sila Kingpin sila Why Not eh. Yung isa nilaglag nila tayo, tapos hanggang doon sa ano na. Yung ba yung pag nag, nalaglag tayo kalaban natin, sila Lebron ba yun? Oo, uh, ah, sila Lebron, Rumble uh, Royale. Ah, oo. Tapos, syempre, madami yung hype doon kasi sikat sila eh. Oo, uh, ah, yeah. Tas, sila yung sikat that time. Oo. Minamalit nila kami, nakita kami nila sa Dunkin' Donuts. Yan yun. so, <laughs> ay, kasi, nagdala kayo sa balete. <laughs> Oo, oh, yung may ah, Dunkin', Dunkin Donuts, Donuts. doon. Yes. Oo, oh, oh, sa tapat. Yan yung ano, tambay. <laughs> Oo. Sabi namin, no, nung nakapa... Sabi, parang usapan namin, uy, pag nakapasok tayo MPL, dito tayo tatambay, makikita natin yung mga pro player <laughs> dito. Uh, kaso nagka-pandemic ata nung, ay hindi nung season 4. Ano, nalipat lang po yung, nalipat ano, yung, sa Makati. Yung malaki, oh, yeah, yung magandang ano na din nun. Madaming tao na din ano eh. Oo, may yun nun. Tapos naalala ko, nag, ano eh, unang unang series nyo pa lang parang ano na sobrang lakas nyo na agad nakalunox kaya ata noon tapos may oh. este nag-SS yeah, ka ba kaagad? yeah SS agad oh so uh, okay <clears throat> Eto nga, hindi naman, uh, alam naman na to ng lahat for sure. Pero kayo talaga nagdala ng bagong meta sa mm. ano, Di ako. sa MPL. Si bilang yan. <laughs> yun nga, pa, saan nanggaling yung ano, ano yung inspiration dun sa ano mm. na yun, sa Estes Peak na yun? Yung ano kasi, di ba nakakascrime namin yung Archangel before? Nung ano pa lang, Nag- uh, Ay, qualifiers pa lang. Dati, ang ginagamit ko talaga, mga hard tanks pa. Kasi yun yung meta. Kung ano yung meta, ay yun yung ginagamit ko. Kasi ano, hindi yung mga, pinapagamit sa akin ng mga kampi ko. Di, kasi dati, uso yung gra- RG. Grakupra. Ayun, oh, Grakupra. Kasi mga competitive, dati kasi sobrang competitive pa ng RG. To the point na bawal ka matalo. Talagang seryosoy mo lagi. So sila, mm. ang pinapagamit lang nila sa akin, mga mga meta picks lang. Eh, meta mm. picks that time. Grak, Kupra, Kaja. Kaya dami ko matches din. Actually, yun yung mga pinaka-highest matches ko sa buong pag-ML ko. Tapos, nung nakalaban namin yung Archangel, di ba lagi nga namin sila nakaka-scream? Uh-huh. sila yung kami gumagamit ng, ng mga Rafaela, <laughs> ng mga, hi- mga utility, yes. Uh, tapos, ayun na, nung, nung, ano, nung tinatalo nila kami ng ganon, sabi ko, bakit hindi ko itry? Si Lasty? Ganon? O si Jay? Hmm. Al- si si Kiluwas yung nagra-Rapaela that time huh? actually. I'm not sure kung alam alam ko si Kiluwas kasi parang nagkaroon ng I'm not sure kung nagkaroon ng problema sa kanila that time. Pero si Kiluwas yung nag-ano noon. Oh, hindi ko maalala. Basta ang naalala ko lang nagkakapaela eh. sila. Talagang hindi ko ma-imagine na nag-Rafaela sila. Last yes. TJ yun eh. Last DJ. Ay, hindi. Oh, last DJ. Last, oh, last diba? last TJ. Pero na, ang pinaka naalala ko si Kiluwas talaga yung gumagamit ng mga Rafaela. Siguro kaya sila nag-Rafaela that time kasi si Kiluwas yung nagro-roam. Ah, tas ano yun, si Max yung pinaglalaro nila. Hindi ko matandaan pero ayun lang pinaka natatandaan ko. Okay. Si Baka nagpalit lang sila ng account nun, no? Ano. Mga ganun. Di rin, di ka na, Hindi, basta, alam mo- basta sure kami, ano, Sila, sila makakapag-confirm oh, ah, nun. Ah, ah, basta sure kami na sa kanila yung sila yung una namin nakalabang gumagamit ng mga ganun. Rafael. Okay, tapos parang na-feel mo na, ay, na, na- nalaro ko to dati sa league. Oo, oh, yung pati ko, mm. yan, tinry namin. Nung, nung tinry namin, ayun, nag-work. <laughs> tapos, nung nakita si Rafaela, na-like ng kifi ni B eh. <laughs> <laughs> Gumagamit kasi ng views ko eh. Oh, Ah. Eh di, kasi, um, kung hindi ako nagkakamali, nakwento sa akin kasi ito ng mga ibang lollers sa casting team. May time na ang meta na support sa league ay yung ganun. Enchanters parang yung Ay, ay, enchanters. Uh, parang so, sila Jana, Nami, uh-oh. ganun. So parang nakita mo na familiar yan ba, ganun? Ay, hindi naman. Kasi nung nagli-League of Legends ako, madalang din naman akong gumamit ng mga ganung ano eh. Mga ganung champions. Usually na mga ginagamit kong champions sa League of Legends, mga ano, mga medias din. Ah, okay. Mga mage, mga Zyra, Folk, ganun. Morgana, ganon. Mga unorthodox din, mga, mga Ani, ganon. Ah. Bigger support, lock support, ay yung mga ginagamit ko before. Oh, edi, eh, dati pa lang pala, ano ka na, no? shaper of meta ka na pala, dati pa lang. <laughs> Ay, hindi naman, kasi hindi naman nagiging meta yung ginagamit <laughs> ko. oh, gets, gets, gets. Parang unorthodox pick lang talaga. Okay. So, sinasabi mo na nakita mo lang yung Rafaela, saan yung este? Saan, saan nanggaling? Anong inspiration? Ginamit din nila yun one time sa amin. Tapos nang tinry namin, sabi ko yung bagay sa pixel natin to ha. Stig. Kasi nag-work. Oo. Tapos, na, kayo nag-invento nung ano, eh, kayo nagpameta ng Queen's Wings na madami. Ako yun. Uh, parang yun. ako yata yun. Kasi pina-first item ko yun kay SS before oh. naalala ko. Eh, nung time na yun, hindi, uh-uh. hindi siya hindi siya ginagamit kunwari, ano ka, um, damage, damager ka, offlane ka, kunwari, uh-huh. hindi ka ah. mag-queen swings eh. Yeah. Tapos kayo lahat naka Queen's Wings. Yung sa Queen's Wings kasi, parang ano lang siya, parang game knowledge ko lang, game understanding kasi parang ano kasi ako ma, ma MMORPG kasi ako. So parang ah, parang stat based stat. ako kasi kunari ang kalaban mo may may, may kala, usually team composition ng kalaban may magic, may physical. And para sa akin kasi, pagkakaintindi ko sa mga games na nilaro ko, para ma-counter me in both magic and physical, ang kailangan mo health. Tama. Tama. Kasi, Kastig. parang ganun, parang ganun yung, ano ko, yung thought process ko that time. And since yung Queen's Wings, mataas ang HP mo, tapos meron ka pang pampakunat na damage reduction pag low HP ka na. So, parang both mo siya nakaka counter Unlike na mag-build ka ng Athena, where, wherein wala namang physical, ano yun, Wow. Parang ganun yung thought process ko that time. Tapos Queen's Wings. Tapos ayun, nagsunuran yung mga kampi ko. Mag-build na rin sila ng Queen's Wings. Siya din yung naka, ano eh, naka-invento ng 131. try one. ah, yung, mm. nung, yung rotation sa, ako, sa mid. Ako ganyan. ang dahilan kung ba't siya naka, Nakakatawa yung ano nun, Sige, kwento nun. Ano kwento? Alam ko, di ko pa na kwento to eh. Sige. Yung 131, <laughs> try one, sobrang naging meta to sa ano. Yung Tama. tat, Oh, 131. 131. Oh. Literal na isa, oh. tatlo, isa. Yun. Parang funnel. May, oh, uh, halos kasi, funnel na siya, kumbaga. Uh, ang nangyayari kasi noon, yung XP dati, Chu. Chu yung meta nun, alam ko eh. oh, si Dilar mm -hmm. Chu. Ah, uh, ang ginagawa ng Chu, pupunta siya sa bush nung dalawang bush yung sa mid. Tapos mm -hmm. piplikeran yung yung katapat sa mid. Oh, yung matank. katapat sa mid. Ang nangyayari nun, lagi akong patay level 1. <laughs> <laughs> eh, la, sama, la, ikaw yung, pini, ikaw yung piniflikeran. Ah, uh, ah, Kascrim oh. namin yata ng mga SGD. Yung SGD, sila Carl TC, sila oh, ah, Toshi. Sila Carl TC pa. Uh, ano kami, Sira 12 kami sa kanila nung MPL Season 4. Scream. One game o like 12? Sira 12. 12 games? 12. Hindi naman 12 games. 06 at 07. Oh, okay. Basta ganun. Di kami nanalo kahit isang beses kasi lagi akong first blood sa mid. uh, <laughs> uh, Naka-invento si Binong ano, sa sobrang kasyongahan ko, naka-invento siya ng anti-syonga meta. Ah, rotation. Ah, ah. Anti-syonga rotation. Dami. Wise, lagi kang patay sa mid. Ito na gawin natin para hindi ka mamatay. Dalawang tank mo. Pupunta dun sa, ano. First clear. Oh, kaya yun, naging meta yun. Sabi ko, goods to, goods to ha. Di ako namamatay. Shucks. Kaya, Big, ang, ang ganda, anti-sugar gamit, <laughs> gamit ko kasi doon, parang ano, kaya ako laging namamatay. Lagi akong umaabante. Lunox tapos, kasi gamit mo. Naka-retry yata ako nun. Kunyari, Gusion. Yeah. Hmm. Tsaka Lunox. Lunox. Eh, lagi akong umaabante. Pagka umabante ka kasi, patay ka na nun hmm. dati. Gets. Kaya yun. Nangyari yung anti-shonga rotation. Ang, ang kwento kasi nun, kung bakit namin nakakascream ng ganun yung SJD, yung parang naging country manager ng Onic that time, parang siya rin yung nag-handle ng, ano, ng SJD. So parang ah, somehow pinagtatapat nakaka Para namin silang sister company. Guy, oh. Yun. Uh-huh. Tapos, siya yung nagsiset up na, sige, kayo na lang mag-scream body. So, umabot sa point na isang araw, ano kami, best of eight. Eight <laughs> games kami. uh-huh. Tapos, parang ano na kami sa kanila, zero, six, tapos mm. tsaka lang kami nanalo ng isa kasi parang no, during game 7, pinagtripan na lang nila kami. Oo, kung ano na lang Oo, oh. oh, ta- talagang lagi, lagi nila kami dinudurog as in. Wait, and this is um before the regular season? Uh, regular, ongoing na yung regular season. Hindi, mga week 1 pa lang. Before yun, before yun, alam ko. Uh, kasi, Pero nakascrim din natin, baka na, ang naalala ko kasi, nakascrim din namin sila. Nung ongoing uh, na. Ah. Pero mga okay. week 1 pa lang yun. Tapos di nyo pa, di nyo ba, may brackets pala nun eh, no? So di nyo ka-group, kaya nyo Then, nilaro. Naka, ano, naka, wala pa kaming before, alam sa ano mga ano pa yung US before regular season pa yun. Kaya natin sila nakakascrim ng ganun ah, kahaba. Ah, kasi ano, tawag dito, dahil nga dun sa connection namin dun sa... Mm. Okay, okay, gets. Pero nakakatawa nun, dahil sobrang binatak nila, na, nila kami, nung regular season na... Ang dami namin, na, dami oh. namin na natutunan sa kanila. <laughs> Astig! Tapos nung nakalaban namin sila sa regular season, ano, tinalo namin sila. Oh. hindi, hindi pa nila alam yung anti-show nga, rotation. <laughs> Hindi pa nila. okay. Meron kasi nga, di ba mahilig akong gumawa ng mga rotations dati? Usually, ang unang rotation, magpapalit yung mid, yung top tsaka yung mid, di ba? Parang ganun, mm. yung switch. Kayo Kukuha yung, ng crab. Kuha ng crab. Kayo, naalala ko nun, may ginawa pa akong video nun eh. Parang ano, ang tawag ko pa nga, uh, kasi elevator door. Kasi tatlo kayo, tas magiwalay yung, yung dalawa. Mm. Ta- top tsaka. pinafast fast clear nyo yung mid, parang ganun. Ah, uh, yeah. <laughs> Astig. <clears throat> And then, um, naging sikat din kayo dahil nananalo kayo sa lahat. Ang nakatalo lang ata sa inyo nun, Bren? Ba? Hindi. During season 4? Sunsparks lang. Sunsparks. At, oh, at dahil yon dun sa not five month <laughs> mask yeah, na tinry niya. mask. Ah, uh, yeah. Tinry na. Grabe yung mask na yan. Ito talaga. Ah, yun, yeah, ano? The yeah. most iconic na, ilan sa mga pinaka-iconic na moments sa MPL history, tsaka ng season 5 most specifically. Kasi doon talaga, ano, kumbaga ginulat ang mundo. Uh, uh, parang uh, binrake mo yung game eh. Oo, nasira talaga yung game. Tapos literal na nasira uh, yung game dahil sa inyo. Ang nangyayari kasi noon, pag naka 5-man mask, Bago ka pa dumating sa lane mo, level 2 ka na. Level 2 na kayo yes, Uh, Ang galing yun, nagpapalitan ng lowest gold. Uh, ah, astig, astig. astig. Tapos, ang um, nakakatawang story niyan ay hindi niya siya nagawa sa RG. Sa dalawang parang na-classic niya lang ata yun. Parang ganun yung naalala kong kwento ha. Ah. Parang na-invento niya lang siya tapos hindi so, niya pa siya na-try sa... Sa ano, ano siya actually, sa, parang... Alam ko may si, ano kasi may SEA Games Uh, si event David nun. yata yung naka ano. Nun, eh. Tapos, nung sa SEA Games event na yon parang meron dong game na 3v3 kami. Tapos, syempre, pag nag-3v3, doon gumagamit ng mask. Uh-oh. Tapos doon nakita ni Baloy na nag 3 man mask sila. Uy, parang gano'n 3 man mask ka. Ah. Tapos ini-innovate, ini-innovate na namin. Ginawa <laughs> yung five-man mask. Uh-oh. Ang, ang standard Naka, po. Nakakatawa nga yun. Alam ko, binan ni Coach Panda yung mask nun eh. Sa, ano, sea Games. sa SEA Games. SEA Games ko, ano, parang SEA Games. Combine. Uh, combine. combine. Yeah, SEA Games combine. Mm-hmm. Sa sobrang na meta yung five-man mas binan niya eh. <laughs> na ito yung mga ano magagandang mga moments sa history ng ML kasi nung bandang season 5 nung naimbento kayo 5 mask although talo kayo nun sobrang ganda nung ano uh, nangyari parang ano mas ganda nung laban eh ganda pa rin ng laban mm. uh, tapos ang nangyari inadapt siya ng mga mga RG boys syempre ah, yeah. so lahat ng RG 5 mask yeah, 5 eh ang na, ang malupit nun sa MPL, 3 mask lang yun. Parang nilagyan ng hard rule na bawal kayo mag 5 mask. Uh, ah, yeah. Pero hindi pa siya implemented sa game. So, hirap na hirap yung mga players mag RG kasi kailangan nila mag-practice ng ah, ah, tatlo. Uh, uh, yeah, uh, Tapos kayo, lim- yung kalaban niya laging lima kasi mga RG boys lang. Mm, true. Oo. <laughs> Shape, ayun talaga. Ang dami, ang dami niya pinauso pala nung S5, no? S, S4, S4 oh, S4. S4 pala, S4. 5 mask, tapos yung Estes, yung Lunox ba meta na nun? Yeah, okay, meta na yan talaga, Lunox. Odette, Lunox. Odette yung pinauso nyo pa nun. Ah, yung Odette sa Archangel. <laughs> Oo. Panalo ba kami nun? Parang, Iconic. Oo. Oh, panalo. panalo. Bay badang nga ta nun eh. Oo, oh, Odette badang yun niya. Si Dilar badang. yun. <laughs> Oo, yung mga unorthodox pa yun before. Oo. Ah. Kasi parang naalala ko nun, ikukulong ni Dilar. Oo. Ah, ah. Tapos ultian. Hindi, alam ko, pinaka top process namin nung pinik namin yung Odette, kasi usong-uso yung Harit that ah, time. Na Eh, yung Harit kasi makulit. Uh-huh. So, ah. pag natamaan siya ni Odette, eh kasi yung, yung, yung route ni Odette noon, madali pang patamain. Uh-huh. Ah. So, pag natamaan siya, hindi siya Tapos makadash. Ang, ang tagal nung ano din nun eh. Nung parang hold. Nung, uh, yes. Matagal-tagal siya. Tapos hindi meta yung audit din ng mga time na yun. Mm. Naalala ko nun, nung pinanood ko yung replay nun, parang akala nila yata, ano, wrong pick. Wrong pick, ganun. yes. Oo, wrong pick. Sa sobrang hindi siya ginagamit, Oo. nagmukhang wrong pick. <laughs> Oo. Oo. tas well, may time nga na naalala ko no season 5, si si Green na Gushon. May, Season may, season Ay, 4 pala yun, 4 pala yun. May ganun eh, no? May, alam ko nag-gushon siya eh. versus ano yata yun? Versus Geek Pam. Yung hindi ka ah, naglaro, si Grid uh-oh. yung ano, naka-Gushan. Yes! Yoy, Gushan ah, mo na. Ah. Gushan mo na pala eh. uh XP, ano pa siya nun? XP lane pa nga siya. Panalo kami that time. 2-1. Tapos yung, doon lumabas yung hafit ni Bong. Oo, si Bang yung sayaw, Nanarin. Yung uh, sayaw ng sayaw ah, na sayaw. Oo, nag-trending nga din yun. Oh. Sobrang lakas ni Bong nung ano eh, no? 4 yes. and 5, grabe. Uh-uh. Oh. So, Bago ma-addict sa Valorant. <laughs> totoo yan, totoo yan. Na, um, ngayon, true, totoo o hindi, kay, dominant kayong mga players na kayo. Particularly si Bong, nung combine. Yun yung narinig kong kwento eh. Kayo daw yung mga nasa top nun na matataas yung win rate. Mm, hindi, mababa Parang win rate ko nun. Ang, during, ang si kasali lang yata sa amin nun si, ano, si Bilang eh. Oo. Uh, ah, uh, ah. kasi during symbol Sinabi combine. Sinabi sa amin ni, ano, ni Jay. Ano pa kami, unexperienced. Uh, mm. Parang ni-intimidate pa kami. Since ang kasama namin doon, Archangel, Brent, parang mga napag-champions na. Parang kaming, ano lang talaga mm. kami, para kayong mga bata talaga during that time. So, hindi hindi namin malaro kung ano yung laruan namin during MPL. Kasi yes. ang tataas ng mga pangalan doon na doon sila, ano, <clears throat> sila, paano nito? Yung captain dati ng Brent, si Sorry. Last si, hindi, si, ah, ano? Ah, si Pain. Si Pain, oh, si yan, sila si pain sila ah, uh, nandoon pa. So parang medyo intimidating pa, hindi pa kami masyado nakakapag ano. Oo. Naalala ko na, no? Ako hindi ako nakapag-shot ni Tets time, yata, eh. Si Tets yata. Yun. Ay, sila Tets, yes. Ano, naka-easy kasi Signal kami. Signal Ultra. Naka, eh, kasi parang yun yung meta. Oh, meta easy. sa pro player, oh. easy. Eh, ano, naka-easy kami nun na fake. <laughs> na fake. Tapos, tinitignan, parang pag ano, pagka may team-team kayo, di ba? Eh, parang nat- napansin yata nila Tets yun, naka easy kami nila Dilar. Sabi, grabe, ah, unang sahod, binili mo yata ng Yeezy. <laughs> eh, alam ko sa sarili ko, ay, fake lang to eh. Hindi ah, ah. <laughs> mo inamin, hindi mo inamin. Sabi ko lang, hindi boss, ano lang yan, libre lang yan. <laughs> <laughs> hindi na laki inawit. Oh. Mukha naman totoo eh. <laughs> Gab, oh. naalala ko. Kasi sila, yung mga sapatos nila nun, talagang yun yung trending sa, ano oh. eh, sa shoe player eh. Shoe, oh, game, shoe game shoe talaga. Game. Shoe game yun. Mahilig nun. tas, lalo pag nag-champion kayo, talaga Yeezy. Tapos parang ah. uso pa yung mga namimigay-migay ng mga Yeezy, ganun pag ganun. Sa mm. mga ah. fans or or mga sponsor, ganun. Basta pag pro, pro player starter pack, oh. easy. Tsaka yung, yung bag na ano, <laughs> fanny pack na ano, yung Supreme, yung mga Supreme. Oh, mga Supreme, <laughs> yes. mga time na yun. Shoulder bag pala yun. So, nasa na ba tayo nun? Season 4. Uh-uh. Um, nag-top 2 ba kay regular season? Top, yes, alam top ko. Two, top 2 yata. Uh, top Sunsparks yung top 1 eh. mm So, malakas talaga yung Sunsparks na. Sa scale lang talaga yung nagkatapat. And then, nangyari na yung ano, the legendary ano championship. Oh, the legendary oh. finals so, yun. Oh, oh, so, sobrang dami nyo na na-achieve ngayon. Hanggang ngayon ba may konting ano pa rin yun? Parang may kirot pa rin yun nung time na. Wala. Yun, <laughs> yung, ano eh, wala na. yun yung tawag din, kahit naman parang dati nung pinag-usapan namin, nasasayangan kami pero hindi to the point na parang sobrang bigat the length. Uh, Kasi nung season 4 parang nung natalo kami, mas ano eh, mas nanaig yung grabe rookie season pa lang tayo. Ah. Tapos ano, ganto na inarating natin. Gets. Parang mas yun yung napag-usapan namin nun nung una eh. Okay, okay. Kaya hindi kami <laughs> nabigatan talaga doon hmm. sa mm. ano. Oh, hindi, hindi siya ganun ka-depressing. Oh, sayang siya, totoo. Pero yung parang ah, ah. sayang uh, di tayo champion. Uh, parang sobrang bigat talaga, hindi naman. Umabot. Okay, okay. Tapos, ang, ang, ang close kasi, tas, tas yun nga, yung na ano ba yung game for yun, ba? Yung, yung, yung isang one hit na lang moment. <laughs> Oo, oh, game 5 yata yun. Hindi, five, But, best of 5 lang yun. Ah, best of 5 oh, lang ba? Ah, yeah, game 4 yata. Game. Oh, game 4. Tapos yung... Yeah, game 4. Uh, uh, yeah, game 4. Uh, ano bang, ano bang usap na, may ano ba nun? Ano bang kwento nun? Nag, nagkamali lang ba ng... Na, basta ginalingan lang ni Refresha. Yun lang ba yun? <laughs> O, oh, Refresha oh. lang talaga yun. Kasi uh, ang nasa utak namin noon, champion na talaga oh, kami that time. Na yun. It's, it's, yung sa ano lang talaga, yung sa teleport na immune yung base uh, ng mga 3 seconds. Yun oh, lang yun. Tapos natulak pa ng... Ano, Tapos natulak, <laughs> natulak pa ng Cupra. Oh, so, parang dalawang... 300, 300 IQ. So parang 3 3 to 4 seconds na na-delay na immune yung base. Natulak niya pa yung ano, yung Uh-oh. wave. So another ilang seconds 'yun. Mm-hmm. Pero technically champion kami nung kumawala yung kung mawala lang yung isa dun sa dalawa. Oo. Nauuso kasi teleport noon eh, teleport. Arrival no. Uh-huh. Arrival. Mm-hmm. No, top. May nag man arrival pa nga nun eh, yung ano, nung yung eh, sila Geek Fam. Oh, Geek Fam din. Uh, oh. Sila ano yan sila? Kila, sila Curtizzi. Curtizzi, eh. yes. Oo. Okay Sila ba? Ang dami nangyari no season 4, no? Uh, ah, grabe. Ang dami pang nangyari season 4. Tapos, um, ayun na, nang, na um, ang nangyari, si Grid ay napunta sa Sunsparks ng season 5. Tapos, ganun ulit. Uh, ang, ang mahirap lang ng season 5 uh, uh, is ah, pandemic. Yun na, yeah, yun, uh, yun, yeah, yun, yun, nag-start yung pandemic. Oo. Pero buti, ano, no? Um, na, nagawa niya pa rin mag-finals ng mga time na yun. Mm, nasa dugo pa. Oh. Nasa, <laughs> ano, Sinwerte pa. Sinwerte pa eh. <laughs> Pa- mm. panel panel start na yata season 5 eh, 'di ba? Ah, ayan, panel start. To- oh. Totoo ba yung ano, yung sinabi mo na yung nag alam mo nag-hanzo ka? Totoo na first game mo na hanzo yun? Oh, hindi Oo. namin na ano 'yun. Hindi namin ah. na practice masyado yung hanzo noon eh. Ang alam ko. Ah, <laughs> yung finals yan eh. Kaya nga hindi namin alam yung ano Natalia. Na-counter Yung din. counter, Na-hard counter count ni sa- Natalia. Eh, Natalia Mansigred na na. Oo. Ah. Oo. Before pa ba nun, na, mahilig na siya mag-Natalia? Oo, alam ko. Oo, alam mahilig na ko. siya mag Natalia. Oo, parang Oo, mahilig na siya nun, Natalia ko. Selena yun talaga si Gred. Oo. Natalia Selena Kaya pag bumalik Valier. ngayon sa meta yun, si Selena, no? Mm. Malay natin. Malay eh, Si natin. Selena man. si <laughs> Selena man yun eh. Basta hero, ka, imagine mo yung Natalia kahit wala nang gumagamit, ginagamit pa rin. Yeah, totoo. Oh, so, sobrang hirap lang talaga ngayon. Yung, naalala ko nung season 5, ang isa sa mga um, nakagulat nun, yung ano, yung Cyclone ay hmm. Nalala bagong, alam ko, bagong patch yun eh. Oo, oh, bagong patch nga nun. Bigla kasing nag-respond, pabak na ako eh. <laughs> Uh, Pagkabato ko ng first kill, umarap si Kari. <laughs> bigla go to. <laughs> Bakit ka carry nun? Ano bang meta? Panel. panel. Kasi panel pala ah, marksman. Ah, Imbis na si Bong yung nagpanel, ako nagpanel panel nun eh. Dapat oh. si Bong yung oh. panel. So, Kaso, carry ano, type eh, no? Medyo mainipin yung, ano eh, mainipin si Bong eh. <laughs> Ah, kasi eh, na lang yung nag-sideline. Oh, ah. par- ang ano kasi nun, ang panel, parang kukunin mo lahat ng farm, farm ganun. Mm. Scaling. Naka, naka ka pala yung green na ano? Yung, minsan, di ba, pwede mo, yung jungle emblem ba yun? Ah, yung di, yung ano pag nag-retry ka. Pag nag-retry ka. Ah, ah, yeah, yeah. Yung yun yung meta nun eh. Oh, yun nga yung meta mm. nun. So naka-retry ka nga ba nun? Oh, ah, naka-retry ka nga. Oo nga. Pero may funnel na hindi na-retry. Oh. Ang ah. natatandaan ko. Oo nga. Kasi hindi pa required Uh-oh. Ah, ng season 5. Okay. And then, um, ayun, back-to-back na second place. So, first, yung ba, masakit, mas, ano yung mas masakit na second place nun? Personally, yung ano eh, season 5, masakit sa akin. Ay, legit? Sa'yo, oo. Sa akin season 4. Kasi malapit oh. na. Kasi one hit na lang. Oo, yun. Oo. Yung season 5 kasi dala ko yung mundo eh. <laughs> ako yung panel eh. Ako yung dapat mag ano eh. Ah. Kaya mas mabig... Parang pag panel ka kasi dapat ikaw yung palo eh. Yun yung Gets. ano nun eh. Palo ka naman ng Hanzo, Kimi, di ba? Kimi ka na. Oh, wala eh, kulang eh. <laughs> you know? well, tap, tapos na yun. Uh, <laughs> tapos, nitong season 6, eto na yung uh, madami na rin kayo napasikat nito. Si V ay nag ano na, yung pospor na talaga. Pospor na yung laruan mo oh, nun. And yun. Eh, actually, season 5 ako nung nagpo-pospor. Mga oh, par sa Pero season 6, yan din yung nagpo-pospor ako. Pero yan na yung worst season ko. <laughs> talaga? Uh, Paano worst? Paano worst? Paano? Kasi ano, uh, during uh, season 4, ano, pwede pang iPad iPad, iPad gaming ako season 4 eh. Mm. Tapos, five. grand finals ng season season 4 ano na may ano na may provided na device na. Uh-oh. Tapos ay <clears throat> na, bali ano na ako na naka-iPhone na. Tapos nung season 5 technically dapat ano siya phone. Ah uh, dapat phone. Na, phone na. Kaso kasi provided kasi nagkaroon ng pandemic. So boot camp boot camp lang. Tapos since boot camp boot camp lang hindi naman nila kaya mag-provide ng phone kada boot camp. Inallow nila kahit anong device. So season 5 naggumamit ulit ako ng iPad. Kasi doon talaga ako magaling eh. Since ako mm. doon ako sanay. Gets. Kasi nung pasok ko sa MPLA, yun talaga yung ginagamit kong device. Kahit nung qualifiers ng S4? Yes, kahit nung qualifiers. Oh. Okay. Tapos nung, ano, nung, nung season 5, pandemic hanggang, hanggang grand finals, iPad lang ginagamit ko. Tapos nung ano na, nung season 6 na, may nagreklamo na bawal na daw ang iPad. Oo oh, nga, no, na, na, may uh, issue. Tapos nung <laughs> nagreklamo oh, yun, though hindi ko naman siya sinisisi kung bakit naiinyo naging worst season ko kasi self ano ko rin yun. Ako, yung sarili ko rin nagkaroon ng problema na hindi rin ako nag-practice. Tapos, mm. nung ngayon na, nung season 6 na, nag-practice man ako pero sobrang nag struggle talaga ako. Pati sobrang nahihirapan talaga ako sobra. Oo. Tapos, ayun na, nung, nung ano na, hindi ko na mag di ko na magawa kung ano yung ginagawa ko during season 4 and season 5. Hindi ako nakapag-shot call ng maayos, hindi ako naka Kumbaga before pa ako mag-shot call, yung yung kung paano ko galawin yung kamay ko. Kumbaga hindi gumagana yung mind mm. mind mm. ano mind ano tawag doon? Hand, eye Hand eye. coordination ko hindi gumagana. So hindi hindi ko magawa ko ano ni mga ginagawa ko. Sobrang nag-struggle talaga ako. Kumbaga sa gameplay pa lang ng sarili ko, struggle na ako. Hindi ko tuloy ma ano yung team. Hindi mo ma-shot call. Hindi ko ma-shot call yung team. At ganun nag-start yung season namin ng yung season 6 namin. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa umabot sa point na umiiyak ako kasi sabi ko, wow, is, di ko na kaya, ganun. Sumusuko talaga ako as in, kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun Kaya maglaro sana. at hindi ako ganun, hindi ganun yung ano ko, playstyle ko. And alam ko sa sarili namin, kaya namin during season 6, sadyang ako yung problema. And alam ko naman sa sarili ko yun. Mm. Tapos umiyak ako kay Wire, sabi ko, wow, is hindi ko na kaya kung pwede lang sa ano yung iPad, dudurugin natin lahat yan. Ganun. <laughs> sabi ko kay Wise, nun, habang umiiyak ako kasi Ayun. <laughs> Hanggang sa... Ano talaga, technically worst season talaga. Oo, pero Para ko naman ano yun dahil din sa sarili ko yun kasi hindi ako masyado, hindi, hindi agad ako nakapag-adjust, hindi rin ako nag-practice ng sobra-sobra. naman. Pero hindi kinaya, uh, hindi naging sapat. Hindi umabot. Oo, hanggang sa yun. Kulang yung transition. kami. Oo, yun. Pero ang kwento kasi nun, <laughs> oh, choke, choke. Ay, choke <laughs> grabe na, lang season Ay, trending yun eh. Pero ano yung kwento mo? Ano yung kwento? Ang kwento kasi nun sa iPad, ano talaga yan? ba diba, parang ganyan, nakaganyan yung oh. iPad niya. Ito. Yan. Tapos, yeah. ang kamay ni Binyan, nakaganan, no? Kaya... Six fingers ako pag oh, iPad. Oh, six eh. Basta ganyan siya. Kaya, ay, sorry, Oo, sorry. okay lang, okay lang. Kaya, ano, kaya nakakapag-command siya ng sobrang yung alam mong lahat na uh, ah. kokomand niya. Buong mapa. Kasi buong, <laughs> kama- buong daliri niya nakaganyan eh. Oh. Uh, hindi na pwede six fingers sa phone eh. No? Oh. Hindi kaya. Ay, hindi Nag, kaya. Ano, Hanggang ano, lang dun eh. oh. Basta minimap, may delivery siya sa minimap, tapos may pang slide pa siya. uh Basta nakaka, nakakatuwa edi, panoorin. Oh, edi mala, ano. malakas ka mag, mag ano nun, magbarilan din, mga, mga hindi, hindi, hindi, hindi, hindi ako mahilig din. Ah, okay, okay. Kasi usually yung mga iPad gamers, Naalala ko nung season 6, um, <laughs> may, may isang time na, na, sobrang nakakatawa kasi si, si Tori, nung loose streak, di ba? Loose streak. Kayo nun. Tumawag siya kay Manjin. <laughs> Tapos, uh, eh, ah. magkasama po ni Manjin nun. Naghanap ng parang to, ng help na nga. Ah, ah, oo, uh, yeah. Uh, uh, kaya umabot kami sa ganung point kasi uh, nag-struggle talaga kami. Mm-mm. So, yun na, ano, na, if, ang feeling ko, ang masayang achievement natin nung time na yun, uh, yung natali yung aura ng magkasunod. Ay, oo, oh, yeah. Ah, oo. Natalo na, na 3-0 ba yun? Na, 2-0 muna, tas 3-0. Oo, ah, oo, Parang yun. natanggal oo. yung tinik nun eh. Oo, kasi... Kaso, hindi, Grabe, Brand nun. Prime Brand talaga yun. Oo. Ah, so, uh, pero yung, yung aura nun, super lakas na rin ang oh, lakas nun. din ang aura nun. Tapos hmm. parang galing kami sa worst, sa disaster. Uh, uh, ano. Oo. Yun, yung, yung first na, na lala ko nun. Kasi nagka-patch din eh. Tapos parang mas, mas nagpahirap pa yung patch, di ba? Naalala ko, nag-akay ka nun eh. Sa, nag, oh, yun yung ano eh, jungle, mema, <laughs> jungle, oh, mema, jungle, oo. Nakakakay ka nun, promise. Uh, Sa pero sa practice. ano lang yan, practice lang tinatry. Uh, pero ano pa rin talaga, iba, Oo. Oh, YSS pa rin. Mm. Oo, YSS. <laughs> Grabe. Binanggit mo pa si YSS, na-miss ko yung bigla yung ano, YSS. <laughs> Oo. Yun talaga. Ngayon, wala talaga yung YSS ngayon. Na-try mo na ba ulit? Wala, wala talaga. dahil sa dominance ay ang hirap oh, wala. ng YSS. Sobrang. Ang hirap iba. <laughs> Tsaka dahil na rin sa tank. Tank oh, ah, meta talaga. Oo, oh, hirap pumesto nun. Ano ako, ah, YSS ko. Lagi kang mazozone. Okay, tapos yun, eh, nanalo naman sa Aura. Um, ang pangit lang kasi nun, ani eh. Single elims, no? Ah, Ay, single oo. Ah. elims yun. Tapos ah, yes, bagsak, single no? Bagbagsak agad Laglag pagka ano. Yun yung, yun yung ano, medyo awit doon. Tapos, nangyari na nga yung third place match kung saan 2-0 na. At <laughs> ah. Tapos, 2-0 na yun ng execration. <laughs> Tapos si na, <laughs> sino, sino, sino, pinata, sino pinakaunang nag-joke post? Twice. Hindi lang Ay, siya sa camera. Yun nga yung thankful ako. Thank you sa ano camera namin. Kung sino man nag-ayos nun. Ako talaga yung nambubudol joke post natin, joke. <laughs> Ah, ah. Pero, uh, oy, bago niyo ako husgahan, gina, kinokpost kasi kami ng Ben. Oo, oo. Oh, yun yung una noon, chok. Uh, alam ko si Flap ba yun? Si Flap, si Flap, si Flap. Oh, si Flap, si Flap, ng chok po sa amin kasi 10-5-0 nila yata uh, kami. Oo, uh, 3-0. Eh, syempre, battle for third na lang. Tapos 2-0 na kami. Sabi, binut sabi ko kay Jay tsaka kay Dilap. po sa natin, choke po sa natin. <laughs> eh, ano, hindi ako kita sa camera. Hindi ako mag-gift. Eh, si Dilag, di ba, eh. parang OA pa yung ano niya. Oo, <laughs> gumagano'n gano'n pa siya. Tapos, siya yung pina nasa harap, di ba? Siya, uh, eh, siya yung aming kita ng camera. Kita-kita, oo. Magkaharap ba kayo ni Dilar nun? Kasi alam ko, talikod kayong dalawa eh. Sa But, likod niya yung kita eh, kayong dalawa. Oo, uh, basta ganun. Uh, si Marcin, basta hindi siya kita doon. Uh, thank, thankful talaga, hindi ako yung naging ano, meme ng ng choke pulls. No, pero grabe din naman yun kung nagamit ni Dilar yun, no? di pa kasi uso yung content kay ano nun content. Uh, di, yung makikihype ka sa mga gin- nagawa mo. Oo. Eh, so, <laughs> grabe yun. <laughs> Sabi ko. Panalo na. Panalo na. 2-0. Pero ang, kwent, ang kwento din talaga nun, parang ano, bago mag-battle for third, parang tamad na lahat ng players eh. Sabi nga nung ano, sabi ni sino ba? Si Dilar nga din natin nagkwento uh, na parang parang wala nang kasi uh, ang alam na parang si B nga yung nagsabi nung sayang pa rin to, pera pa din. Mm. Parang ganun. Hmm. Kasi, kasi parang gusto nang mag-uwi yeah, ng price pool pa rin. Nung iba din. Oh, kasi parang uh, uh, bilang caster naman, ako eto confession na din. Inis na inis ako noon, but pa, bakit pa may laban? Ano ba? Battle for Battle third. for third. Uh, <laughs> parang ano, ano uh, kaya ah, yun? Ano anong makuha nun? Tapos parang nasayang lang na, <laughs> tapos alam nyo, yung production, bugnot na bugnot kasi parang ano ba to battle for third na lang uh, ng ah, ah. five games pa ayo iwas mo pagod na buong pagod na pagod buong production tapos uh, nung ah. season 6 kasi guys yung production ng uh, MPL sobrang konti ng tao tapos uh, di ba anim anim na caster lang kami actually lima uh-huh. lang si Rob nung time na yun unang unang weeks pa lang yun tapos nung finals lima lang kami talagang ano, oh, ano kayo, ba to? Kayo, kaya na lang. Kami-kami na lang to. Nag, <laughs> nag, pa. best of ba? Diyos ko. Ayun, yun yung mga ano, mga funny stories lang naman ng season 6. Yung, yung ano nga nun, yung <laughs> season 6 playoffs, sa ano ka pa kami naglalaro nun sa... Mineski. Mineski. Oh, Kasi nga, medyo hindi kami tiwala sa wifi namin. Oo, oo, oo. Eh, Pero nung sa season 6 battle for third, kung makikita nila yung clip na yun, nasa bahay na kami. Bahay. Kasi oh, nga, ano? Sabi, syempre, mindset namin, ba't pa natin i... <laughs> Tatravel. Ipo, travel yun. Dito lang tayo sa bahay. Uh, <laughs> battle for third lang naman. Di naman tayo, ano, mm. makakarating mm. ng championship. Buti na lang, wala nang ulit na ganun. Sana, sana never na magkaroon ng battle for... Buti si, yung, siname ano, na lang nila yung price na. Ng oh, same na lang. Kasi ginabi din eh. bakit, <laughs> bakit bakit namin naabutan pa yung battle for Ay, shirts? Sayang ba? naman yung ano namin, cash Ay, prize <laughs> ba? namin. kayo pa? Ay, nako. Imagine mo yung MSC, MSC nyo. Di ba wala namang battle for Yung pa yung ano pala, boss. Yung pa yung nanginang ako sa career namin. Kasi season 5, di ba, Oo. pumutok yung pandemic. MSC eh, yung dapat. grand finals, di ba, normally grand finals. One and two. One and two, papadala ah. sa... Eh, uh-huh. Eh, can- sa season nung season 5 ah, personal na rap kami canceled, canceled yung Canceled oh nga. Nalala, Kasi na, Malaysia na, na ata yung gusto nilang puntahan doon eh. Na ano na sa ano ang nasa isip ko noon as a player feeling ko kaya namin eh, kung may MSC ulit. Oo, ah, ah, oo. Eh dahil nga yun Walang MSC nun. Ma- Yung hmm. pala yung pinakasayang sa career namin. Oo. Baka mamaya doon namin Doon na MSC. Doon namin nakuha yung MSC, ah. no? Ah, ah kasi palo <laughs> palurin tayo during season 5 eh. Oo. Oh. Literal hmm. na sun sparks lang naman yung nahihirapan tayo. Tama. Oo. Tapos, um, oh, ah, yun nga. Tapos may Cyclone ay lang naman din. No? <laughs> oh, yeah. may Cyclone ay lang naman. <laughs> Tsaka Cyclone- yung Natalia, ganun. Oo. Pwede, pwede naman maban Pero, next time. okay, malay mo, wow. hindi pala kami umabot ng grand finals doon. Kaya baka, baka na-cancel yung ano. Uh, uh, <laughs> baka pati, na-cancel yung MSC. Baka pati malay mo sa 3 million prize pool yung MSC. Oo. Oh. Oh, oh. Mamaya natin. <laughs> Abangan. abangan. abangan ang usapan about doon sa 3 million prize pool. Ngayon, eto na. Si, um, after no season 6, um, fourth place. Ayun na nga yung sinabi ko, boss, mm-hmm. nung intro. Doon ka na kinabahan. Oo. Pagka hindi ka kasi ng grand final, tanggalan time. Ano? <laughs> The roster time. Ngayon, ito, um, ewan ko kung uh, comfortable na kayo pag-usapan ito sa ngayon. Uh, ano ba yung, ano nun? Uh, ako kasi, kahit nandun ako sa team, sa totoo lang, wala akong alam dun sa moves uh-huh. na yan. Kasi, syempre, di naman ako management or anything. Um, bigla na lang na nabalita sa amin na may meron nga yung yung trade uh, na nangyari. So, paano paano ano, kung okay lang ikwento ninyo, ano ba nangyari talaga? Trade ba talaga 'yon or parang kayo ba yung gustong um, lumipat or sila ba yung may gustong lumipat kayo or something like that? Ano bang you, basically nangyari nun? Uh, trade yata talaga. Ay, medyo hindi nyo control, kumbaga. Oh, hindi namin control. Uh, Kasi during, during that time, ang mindset ko din parang permanent team ko yung Onic eh. Mm. Tapos Gets. ayun, uh, hindi naman namin sila sinisisa kasi kami rin talaga ni Wes yung may problema that time. And aminado naman ako na sobrang nag-struggle and sobrang nag-underperform talaga ako during season 6. Which is, ayun nga yung time na nahirapan ako mag-transition from iPad to, yeah. to phone. Tapos ayun, uh, sila na yung nag-decide na ano kami na, na i- natanggalin kami. And syempre, as a business, naghahanap sila ng way pa kung paano kami i-maximize ni Wise. Tapos, ayun, naghanap sila ng, it's either ibebenta kami or or iahanap kami ng pang-trade. Mm-hmm. Tapos, dun, dun, dun nabuo yung part na si Blacklist, naghahanap din sila ng ano, ng room and ng ano, ng jungler. Oo. Tapos, sak- sakto yun si Kyrie. Kasi si Kyrie yung may gustong lumipat ng ano, ng Onek. Gusto ni Kyrie lumipat ng Onek that time, alam ko Oo. eh. Hello. Meron. <laughs> May bisita. May bisita. Hello. Yeah. Ano pangalan nito? Si Hubo. Actually, buntis siya. Ay, okay. Na-miss kayo. Mm. Anong tawag sa ano sa breed na yan? Sa Sphinx. Sphinx. Yan. Papansin Sting. siya. Talagang na, na, na, na, talaga, na, na, na, nakuha talaga yung attention natin eh. So, uh, ah, ayan nga. Uh, buti, buti dalawa kayo na, na, na trade nung time na yun. Kasi, uh, di ba si Kyrie nga kasi gusto niya talagang lumipat ng Onyx. And, ayun lang yung parang pwedeng i-trade ni Blacklist. And, syempre, si Onyx decided na rin naman silang tanggalin kami ni Wise. So, no choice na sila. Para makuha mm. nila yung mm. gusto nilang player. Kasi si Kyrie that time, maganda rin yung performance niya. Oh, si Full Clip. Ah, si Full uh, Clip. Oo. Parang ano rin siya, rising... Yeah, parang rising ano siya that Rising time. star. Uh, tapos, um, <clears throat> na-imagine nyo ba ng mga time nila parang meron bang chance na magkahiwalay kayo bigla nun? Parang kinabahan ba kayo dun sa moment? Mm. Sa, Actually, pwede? yung ano nga naisip namin nun, yung na alam nila sa interview ng mga supporter, yung mag-stream e na lang kami, ganun. Content creator na uh, lang. Kasi walang kumukuha sa amin na kaming dalawa. May kumukuha pero ano malayo Mag- ganun, magka magkaiwalay. Magkaiwalay. Na team. Magkaiwalay eh, na team yan. Yun oh. nga yung ah. kay Boss Strike yung interview nung Oo. Nung gusto kaming kunin ng blacklist, as a player kasi yung blacklist parang ano eh, nung una. Sinabi ko naman to sa interview, baka ano nila ako. <laughs> Parang, hindi siya to, hindi na to. Oh, baka, kasi parang ano siya, yung blacklist, yun yung team na parang list list mong gustong... Hindi naman list. Parang in a way na alam mong hindi sila yung katulad uh, ng Bre, na alam mong uh, star-studded, na alam mong... Uh, mga, yun yung parang star-studded ng Onyx. Yeah, parang ayun yung alam mong mga ano talaga teams na kukumpit talaga for championship eh. Per, we're in yung, uh, yung blacklist that time. Parang, parang nasa gitna sila. <laughs> Ganon. Oh, I mean, oh. I, think kung, kung yung nagkakamali, um, nalag, second round, wala, laglag na sila. Inilaglag sila uh, ng Omega eh. Yeah, ng Omega 3-2. So, uh, yeah, I gets ko yung sinasabi nila. Parang hindi sila yung championship contender. Kasi kahit naman uh, mga previous... Parang may mga team ka kasi talaga as a player na pagka, tinang, pagka ano ka, kinuha ka parang G agad. Oo, oh, gets. Dahil sa, mm-hmm. isa, isa yung, ano, hindi isa yung blacklist doon. Okay, eh, okay. Medyo dahil nga sila lang yung umoffer sa aming dalawa, dalawa. kunin kami. Mm-mm. Eh di, ano, no choice kami. Blacklist kami. <laughs> actually, <laughs> actually, during that time, sobrang kinakabahan ako sa kung ano magiging outcome. Kasi, ayun nga, parang hindi siya yung team na alam mo may star player. Kasi during mm. that time, hindi pa naman sobrang star player si Edward. Mm. Sila Aquay nandoon, sila, sino pa ba yung... Si Dex. Yeah, si, sila Dex. Si Bonnie, ganun. Ay, hindi. Si Eson. Eson. Ayun, parang hindi pa, alam mong hindi siya yung sobrang star-studded siya may star player na team. So, sobrang kinakabahan ako that time. Kasi, nung pupunta kami ng season 7 sa Blacklist, alam kong hindi rin ako, hindi rin na yun yung parang best form ko para ano. Ah, kasi nga dahil season 6. Dahil season 6, sobrang mm, underperformance. Wala akong confidence sa, sa, sa sarili ko. Okay, gets. Kaya nung pumasok kami sa Black, sobrang kinakabahan ako na kung ano yung magiging outcome namin. So ayun, siguro, meant to be rin talaga na... Uh, hindi mo rin talaga masasabi. Yeah, hindi, hindi mo eh. masasabi. Oo. Ngayon, eto nga pagdating nyo kasi doon sa season 7, hindi naman siya naging madali agad. Pero fortunately, madaming mga tournaments bago mag-start yung season 7. Uh, yes, Uh, uh. UC and, Legends, tapos and yung sa... And ayun yung way din kung bakit PLI. ako nakapag-adjust from nabatak iPad din. to or nabatak sa ano sa phone. Sa phone, oo. Juicy Legends, tas ano pa ba yun? MPLI. Just yeah, may MPLI, yes. MPLI. Just, Just ML, ML, Juicy Legends. We're, we're in yun na napag-champion na namin. Just ML and Juicy Legends. Nun, yun nga yung nakakatawa kasi mamaya mapag-uusapan natin yun sa execu- puro execution puro kasi execu- eh. yung ah, nakalaban oh. namin nun. Talaga nagkaroon ng rivalry noon time oh. na yun. Kasi lahat syempre nakatingin sa uh, Omega tsaka Bren kasi pa M2 sila nun. Hello. <laughs> Cute. <laughs> Bali, ayan, nag-champion yung ano nun, yung Bren sa M2. M2. Oo. Ongoing M2 nun nung papunta kaming blacklist. Ang, ah, ano yeah, ko. actually. Oo, tapos um, naalala ko nun, hindi pa kilala si Oheb. Hello. Papampon na sa'yo. Amponin kita. Alam niyo kung sino yung may pere. Ayun. Ayun lang. Baliktad. Sino yung paldo? Ayun lang. Hello. Talagang hub- hubad talaga yung pinangalan sa Hubo. Oh, Hubo. Dalawa sila, si Hubo at si Hubad. Ah, okay. Yung Kasi isa, mas, mas blue yung isa, di ba? Oo, parang, Oo. parang gray. Eh. Ay, gray pala. Oo. Ayun. Uh, <laughs> hello. Sorry, hindi lalapit sa'yo yan. <laughs> hindi Let it be known, nilagpasan po niya si Tori. <laughs> Ayun. Ang ang nangyari doon, nagnabata nga kayo doon sa papunta season se, season 7. Um, seven. seven. Uh, tapos si Oheb uh, bata, parang ganun din. Yeah, mga bata. bata. Amateur. Kayo, amateur. Amateur. Galing siya sa amateur. Galing amihan. Oh. Eh, sino ba yung, sino po? Fa- si four. Eson. Kami ni Eson mid, kami ni <gasps> Eson. Oh, Yun yung ano, the Rapa S, the Rapa, <laughs> the double, double utility. <laughs> okay. Heading to that, di ba, ano, parang anong nangyari? Um, na-mention mo sa isang interview na gusto mo ng malupit na coach, parang ganun, or something like that. Mm-hmm. Oo. At um, ay, ayun, si Bonchan, experience kasi. Yeah, experience din. Uh-uh. So parang analyst slash coach siya noong mga time na yun, di ba? Si Dex yung naging analyst. Kasi si oh, Dex talaga yun. yung naglalaro, di ba? Silang dalawa ni Aston. Oo. Tapos, nung pumasok ako, parang nakapag-decidean niya na, na siya yung magiging analyst. Oo nga. Since, ay hindi naman yung work na talaga before siya mag-pro player. Right. Tapos nandun na agad si Boss Rada. Ayan. Kasi si Boss Rada yung ah, nakausap ah, yeah. ko eh. Na, uh, ah. Nung una, wala pa. Uh, yung dalawang amateur tournament namin, wala pa ata siya. Oo. Parang hindi pa niya kaya hinawakan. Kasi buong blacklist yung hawak niya eh. Uh, kasi nung ano, papasok pa lang din siya nun eh. Nung uh, nag-blacklist kami. And, kasabay namin siya, napapasok pa lang siya. Andun na siya yung Dota pa lang. Oo. Hindi, I mean sa blacklist. Sa, pero sa, sa, sa e, ML, e, oo, kasabay namin siya. Ayun, so sabay-sabay din na na-develop. Ang dami yung mga ano eh, uh, mga systems na ginawa, uh, 'di ba? So, uh, well, alam mo 'yun, kayo yung dalawang tinitingala doon sa team na 'yon. Right? Ay, gabi. <laughs> Hindi naman. Wala na. Di ba, hindi ba ganun? Ano. Hindi nyo ba naramdaman yung time na yun? Para sa mo naging piece of blacklist. Ganun. Oo. Kayo during that, during that time. Na. During that time. Oo. Kaka sabi, parang sabi din ni Coach Bonjan sa amin, yung strat sa amin talaga nag, ano, magre-revolve. Mag yeah. Okay. Naalala ko, nag, nag-content si uh, si Coach Boncha nung mga versions ng ube. Iba, iba yung tawag niya eh. Siyempre, Mm-mm. kami mga caster, iba yung tawag namin. Tapos kayo, tawag niyo parang clinic, walking clinic, hospital. Uh, ah. Tapos may... Healing galing. Healing. Oh, basta, basta, basta may sarili kayong ano eh, sa mga versions. Saan nang... Paano nabuo yun, basically? <laughs> Si, yun oh, coach, si Coach Bon naman talaga yung ano nun ah. eh, bumuo nun eh. Kasi during Di ba season 4 ginagamit ko yung mga utility? Season 5 and season 6 nawala. Parang nawala siya kasi parang uh, nawala sa meta, ganun. So, ang ginagamit ko ng season 5 and season 6, mga medias talaga. Sicilian. Parsa, Cecilion, ayan. Tanda pa ni Tapos, Coach yung... nung season 7, <laughs> nung ano, nung kinuha kami ni Coach Bon, hindi hindi pa rin meta yung Estes noon, pero parang siya yung nakaisip ng idea na bakit hindi natin gamitin yung mga ginagamit mo before kung saan ka sobrang nag-dominate? Mm. hmm Siya yung nagpa-practice siya ng ano, ng Estes, gano'n. Nag-argue siya. Sabi nag-argue niya, siya, Estes, parang okay pa rin to. <laughs> o, oh, parang gumagano siya. Kasi si Coach Bon, ano talaga siya, utility user din kasi yon ah. Ang yun ang oh, yeah. kwento doon. Parang Nagdidigi okay. din siya, nagpaela. Talaga? Uh, Kasi ang naalala ko sa kanya, Uranus eh, for some reason. Ay, oh. Uranus actually. Uranus, Uranus, Uranus Rome. <laughs> Oo, Uranus Rome. Nilaro niya yun eh. Nagugulo. Oo. Ah, ah so, uh, okay. Interesting. Aka, all this time, akala ko, ang nangyari nun is parang ikaw yung nag-push. Nung... Siya yung nag-push. Wow, I, I stop. May, may, may, may, may, may, may, may, may, may, may, may, nung panahon yun, kasi kami yung bagong pasok doon eh. Uh, Parang siya yung nag-isip ng uh, kung ano yung gagawin naming plano. Which is, ang plano niya is, mag-revolve uh, sa amin ni Wise, especially in, sa akin, yung, yung gagawin namin ano strategy. Talagang, ano, strat Gets. Yung utility uh, talaga. Which is yun yung strike bone nung time na yun mm. as a team. Tapos, pa, ano, ano siya, paano, uh, can you describe to us paano yung nangyaring eureka moment na, uy, eto, uh, gana pa rin. Instantly ba yun? Eh? Parang unti-unti nyo bang pinalakas? Ganun. Yan nga, yung... Ang pin- ng pinaka nakatulong sa amin yung just, um, uh, yung ano, just Legends uh, that uh, time. Ah. Eh. Pero yung pag-RD talaga ni Coach Bon. <laughs> ah, <laughs> yun yung eureka moment. Oo, oh, nagsolo siya. Ginagamit niya yung Rafael. Siguro ang pinaka-eureka moment yung time na nag five man ban yung execration sa amin ng ano. Utility. I, I'm not sure kung hindi yung Hack Venus yun eh. Yung Hack Venus, yun yung Hack Venus. Uh, Parang ngayon siguro yung pinaka-eureka moment na ayun, kinakatakutan na ng mga teams yung ano. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, nangyari yun before pa ng season 7. Yeah, before pa. Kasi uh, yun yung Judas and Maljusi Legends before season 7 yun. Mm yun. So, so doon siya na, doon, doon nangyari yun. Nanalo din pa rin kayo, di ba? so ano yung natira na na hero mo nun? Nung... Hindi ko na matandaan kung <laughs> ano. Pero alam ko may nagamit pa akong utility that time. Hindi ko na matandaan kung ano. Ano, ano, ano, ano ba yung mga utility? Digi, Matilda, Angela, oh, Angela Rafaela, Rafaela Estes. Ano yung isang, ano yung isang natitira? Si Binaya, si Binaya tayo ano. nag-landslot na. <laughs> Hindi ko matandaan. ano yung isang natira? Kasi dapat may isang matitira. Te, ano, panoorin nyo na lang, guys. Panoorin nyo na, na, lang maghanap. Nila. <laughs> Oo. Oh. grabe. Yung, yung history na yun. Tapos, um, sakto, ano eh, nag-god mode si Edward din. uh, uh, nag-god mode din. Season 7, uh, all throughout. Parang, ano rin niya yun eh. Si uh, Agency sa Agent Zero. Iba iba yung laro niyan kasi naalala ko before kayo pumasok sa Blacklist, sikat si Edward na multi-role. Eh. Tapos usually uh, ah. pospor nga. Pospor, yeah, oh, pospor talaga, siya. talaga yun. Pospor, post five siya talaga dati. Mm-mm. Natalia. Oo, oh, yeah, Natalia, oh. iconic. Kagura, ganyan. Ah, Tapos nung season 7, nag, nag-aalis Kagura pa rin siya nun eh. Pwede oh, pa ata sa sideline oh, yun. Eh. Oo, oh, tinatry-try pa namin yun. Tapos hanggang sa napunta na yata kay Oheb yun. Oo, oh, sa Oheb. Oo, natatandaan ko yung Kagura. Pinaalala mo, nag-aalala ko tuloy <laughs> bigla yung, ano, yung Kagura ni Edward. Chang iba yun? Chang ang nangyayari nun, si Edward, siya yung nagkakagora gold eh. Tapos uh, si, si Oheb, siya yung magro-ruby XP. XP lane. Yes, oh, uh, tama, tama. Uh, pag, nag, parang nagsiswitch pa mga ganun moments. Oo, uh, yeah, nagsiswitch sila ng ano. Uh, hanggang sa, naging, ano na nga, XP. XP, XP na talaga um, eventually. Tapos yan eh, nag uh, dire-diretso ang nakatalo lang sa inyo sa regular season ay Bren. Bren. Uh, oh, Dahil dun sa Selena ni Kaya Few. Parang, uh, oh. Ayun. Tapos, pero... De, hinipe kasi ni Boss Strike Hinipe ni Boss Twike yun eh. <laughs> may, may na, pressure, na pressure kami. Alam ko, pinos ni Boss Twike lahat ng tier 1, ano? Employee. Employee, walang trabaho. Oh, Di magtatrabaho. Tapos may burger. Tapos may burger pag <laughs> nanalo. Parang na, oh, dala God. namin yung tier 1, no? Uy, nanonood sa atin buong tier 1. <laughs> Hindi, joke lang. Malakas lang talaga yung ano na. Uh, na malas oh, Selena yun, alam ko lamang tayo that time, napapana tayo ng Selena Few, especially yeah. Oheb. Mm-hmm. Pati ako yata na yung barat, alam ko barat sa ako nun eh. Ayan. Mm. Benede- ba- naalala ko lang Benedetta si, ano, oh, basta si yun yung, ano, Joke lang yun, boss Trek. <laughs> ang nangyari kasi yun, kaya hype na hype yung match na yun. Parang undefeated kami, tapos M2 champ. M2 champ, ah, M2 yes. M2, M2 champ yung kalaban namin. Kaya oh, hype oh, na hype yun. Ayun. Pero, nakabawi naman kayo kasi nung playoffs, tina- nila, kayo na yung naglaglag sa nila. Diba? Sa lower ay sa upper. Kaya uh, naglaglag sa kanila. Upper. Sa uh, from upper to lower lang. I mean hindi uh, pa alis sa tournament. Tapos uh, ex uh, Aura ata next nung nakatapat. O parang di, ganun, basta. Di namin pati ko naman. Uh, Excel lang natatanda ko. Iba kasi talaga yung Excel, eh, ano na. Ginapang nila yung, yung Excel eh, kasi gapang. Oh, gapang Sila yung nag-eliminate nag sa Baren. Tapos tinanggal nila yung aura, tapos kayo na yung ah. nakatapat. Ah, alam ko yun yung time na zero to na sila ng Bren. Oo, yun nga Oh, yun. tas- diba? ano? Tapos kini yung five nila bigla. Yung Yung sobrang tagal. minutes na game. Oh, Oh, yung yes. kuka ni Chuck, no? Tsaka yung farsa ni Eto Max na nakanakaw ng Lord. Oo, yes. Na, <laughs> naalala ko na, na nagkakast kasi, doon na, nagkakast ako kami ni Manjin, sabi ko, Imagine mo, 52 minutes ka nag-Uranus. <laughs> Puro first skill. Nakakainip ah. siguro yun, no? Wala, yun lang ginagawa mo, patangki-tangki ah. ka lang. Oh. Pero syempre, nakakatawa lang yung mga moments Doon na yun. nabuo yung lesson. Oh, no, Oo, nabuo yung lesson. Kasi, nung uh, <clears throat> season 7, grand finals, biglang yung may uh, nagpaprayo Aldus na kayo nun. Ah, season oh. 7. Ganda nung drafting ni ano. Masasabi mo bang ano? Sino, sino ba by the way, ma- matanong ko lang. Sinong huling decision sa draft nung mga time na yun? Mm, Parang team ano, yeah, team pa rin. Team pa rin naman, yeah. At so, ang galing eh kasi nagandahan ako sa yung drafting sequence niyo noon no season 7. Mm-hmm. Ang mm. lupit eh. Parang nakaka-checkmate talaga. Kumbaga. Oo. Ah, uh-uh. Ah. Tapos ayun, nanalo kayo. Um, Game 7 din yun, di ba? Comeback Ay, din. Ayun yung, ayun ano, yung comeback. Uh, ah, na comeback namin. Yun yung inopen na nila yung Matilda. Uh, ah, oo oh, oh, nga. Napanood ko yung sinabi ni Eto Max na eh, yung parang, di ba nakausap mo siya? Ah, parang nasa. may, may inopen sila na, may kailangan silang i-open. Basta, mm, no, basta naubusan sila ng ban para doon uh, sa ah. Aldo. Oh, so kaya napilitan silang i-open yung Matilda. Matilda, oo oh, nga. Tapos, bad news. Yan, nanalo kayo. Uh, uh. Ngayon, um, yun yung ano si Grand Finals na ano eh kahit alam mong lugmok na kami, parang mindset namin, kailangan natin to para mm-hmm. sa mm. iPhone. ay, naalala ko na yung season 7. Ayun yung time na game 1, game 2, talo yung Tinal Estes. Estes. Tinalo nila yung uh, Estes. Tinalo nila yung ano natin, best. Meron kaming best lineup, best, best lineup, lineup kasi na never natalo, which is Estes plus Harit. Eh, game 1, game 2, ginawa namin yun. Natalo Talo. nila parehas. Mm. Anong hero ginamit nila nung pampatalo nun? Naalala ko. Ayun yata, Alice Claude something. Oh, okay, Claude. Claude. Gets Tapos, Claude. nung ano, nung natalo yun, Pavang lahat ng tao sa social media, wala nang tiwala sa S, wag niyo nang ulitin gamitin yan. Oo. Tapos nung nakakuha na kami ng momentum from the Matilda, Game 6 and Game 7, Nivest ginamit namin. ulit namin yung Estes. Kasi naban na yung Matilda. Eh. Oo, oh, tapos nung, nung, ano, nung, yung ano na yun, ayaw pa rin ng mga, yung mga, alis lahat sa social media, even yung family ko, sinabi nila, nag-SS na naman, talo na. <laughs> Ganun na. Oo. Pero ayun nga, tiwala pa rin kasi kami talaga na, na meron lang kaming lang. ginagawang mali. Sa, na kailangan ano, execution lang. As execution niya. Ah. Buti mabilis nyo na re-recognize yung mga ganun ah, bagay. Kasi oh. Hmm. best, alam din na, best pick talaga namin. Kung baga mm. may, kung may best pick kami nung ano na yun, yun talaga yung... Mm. Yung Estes draft nyo na. Yeah, siguro pati ano lang siya, parang game knowledge na hindi naman kasi laging ano, pag hindi naman kasi laging drop yung problema. Minsan na-overlook nila na, ah, baka mama may mali lang tayong ginawa or may kailangan lang tayo adjust na konti. Kaya kung mapapansin mo yung kung paano mag-drop yung blacklist, siya kung paano sila, parang natalo na, tapos gagamitin ulit nila yung same na same na lineup next game. Kasi may mga times talaga na baka execution lang or may kinulang uh, lang gawin. Yan. O, oh, tandaan may, yan guys ah. Uh, may Totoo mga, yun. Uh, may uh, mga ah. ano lang, kunyari, konting mali lang pero sobrang laking ano, Effect. Uh, effect. Oo. Kaya yung mga comment section, mo, mabasa mo, ay, nulit na naman nila, eh, talo uh, na nga last game. Yeah. Parang ano to eh, applicable dun sa I guess yung Florida yun yung pinaka-famous ngayon. Ah, uh, yeah, uh, uh, Tapos yung ano, wag, yung Ban Yuzong, yung mga ganun moments. Ah, uh, yes. Uh, hindi kasi naiintindihan ng mga tao na ano yun eh. Hindi, hindi siya ganun kadali, guys. Oo, totoo. <laughs> hindi, hindi porke inopen yung Yuzong, ibig sabihin, ay parang, hindi hindi hindi enough na mag alat ng isang slot sa band uh, ah, ah. para sa isang yuzong for example. May mga kailangan kasi mm. consider sa kung oh. ano rin yung pinractice nyo, kung ano yung tingin yung hirap talaga kayong kalabanin. Oo. Diba? May ma- tsaka may ano din, kunyari, sa Scream, kunyari, example, yung yuzong. Sobrang kayang-kaya si yuzong sa Scream. Tapos parang biglang pag-tournament. Oo. Kasi nga, di siguro sa nagla sa gumagamit, gumagamit. din ng hero mga ganun. Tama. May mga ganong factor mm. talaga. Daming ganun actually, kayo yung usual na tumatanggap ng ganong uh, ah, comment. Yes, Para sa sabi nila pag Estes ni V, parang akala, sa, sa Scream, magaling yung kalaban, natatalo nila. Uh, pero pagkatapat ah. uh, na kayo, iba na eh. ayaw, ayaw. May <laughs> mga ganun. May mga nagsasabi ng ganun. ganun na, parang, ano. Iba talaga yung, yung ano eh, Estes ng blacklist, uh, uh, kumbaga. Kasi uh, naniniwala ako na ano yan eh, parang yung mastery nung Estes, for example, or kahit anong strat, mm hindi siya per player lang. Eh, as a team siya na uh, master. Ah. Pati yung execution talaga. mm ako naniniwala ko mas importante ang execution kaysa sa drop. Ooh, hot take. Clip mm. that. Clip that. Anong mm. anong uh, quick explanation doon para sa'yo? Uh, for example, yung sa Estes nga, parang drop-wise, di, na, di ba ibibigay nila yung Estes, tapos dadrapan nila ng sobrang oh, daming counter. pang hard counter sa Estes pero na-work pa rin namin yung Estes. Kasi nga, may mga kailangan lang kaming i-adjust na rotations na ano na nagawin. Kunari, mag-focus kami sa goalie, mag-focus kami sa mid, ganun. Parang isa pang example yung parang ginagawa ko to pag nagdidigi ako. Usually pag digi, ang ginagawa mo lang babomba ka lang ng babomba sa gold lane. Pero kasi pag, na, ang, ah, pag, pag ang tendency pag nakakita yung kalaban namin ng digi ako, ang inexpect na nila sa goldie na kumagbobomba. Kasi ayun yung drop. Magbibig sila uh sa drop. Pero syempre, i-adjust ang execution. Since basa nyo na yung drop, mag-insert ako sa XPLin, yung XPLin ang bobombahin ko. Stig. Ayun yung, ayun yung mga execution na pwede, mas adjustable kasi execution kaysa sa drop eh. Grabe, sobrang lupit ng tip na binigay mo na yun ah. Ano? Yeah. Sarap <laughs> din ng mga viewers natin ah, ah. yun. um, masasabi ko na ano, um, medyo fast forward lang dun sa M3 naman. Kasi may naaalala talaga ako na iconic na ginawa ninyo dun sa Grand Finals. Wherein parang may isang game na napansin na pinipick yung Lilia Farsa para i-counter si Oheb. Yung mga uh, ah, beya ah. niya. Yeah, diba? yeah. Kasi, sa, di ba sa Gold Lane, ang, ang sakit talaga nun. Uh, ang ginawa niyo, sobrang nahenyuhan ako dun eh, nung finals. Pinag-swap nyo lang. So, ganun lang kasimple. Same draft. Yes. Nag-swap lang. Si Pakito uh, yung tumapat kay uh, Paharsa. Uh, tapos, Chuyata yung katapat nung ano eh. Uh, or, grabe, ang galing. Yan ang tinatawag na execution.